Welcome to the podcast this time. Kasama ko ulit ang aking uh, favorite. Wow. Ah. Gina to, Gina to. Kayo na, oh Gina to, Gina to. Okay, ah, sige. sige. Wala na, undisputed na favorite ko na kasi kayo na yung pinakamarami. <laughs> kasi, ilan ba? One, two, three, four. Pang five na to eh. Legit? Oh, hindi na nga bisita si Coach Wolf dito eh. Yun. <laughs> Parte na. Oo, parte na ng bahay. Yay! Okay, so saan tayo? So kakain tayo mamaya. Yo, sure. yes. <laughs> Okay, so inin, ah, inimbitahan ko ang sarili ko dito sa, pa- sa kanila ulit kasi napansin ko na kayo ay nanood ng lahat ng, ng laban ng MPL. Yes, legit. From from week 1 to Week 1, week day 1. Wala yata kayo na-miss na dito. dito na wala. May mga na-miss kaming mga ilang matches, pero Ah. bilang lang. Pero may may tao pa rin, di ba? Oo, oh, May yeah, yeah. Naka-watch party pa rin, yeah. Oh, so yun. Ah, hindi ko naman sasabihin na napanood ko lahat, pero may mga napanood naman ako. So, um, ayun, ah, madaming nanonood sa inyo na hindi lang naman mga viewers, pari, pati mga pro. Kaya Ay, nahihi, <laughs> ako, <laughs> nahihiya na nga ako personally kasi baka mama may nasasabi ako na baka mama na-offend na pala or mm. what. Tingin ko hindi sila ma tingin ko kasi galing naman sa sa inyo eh. So din Tsaka parang ganun ba kayo magano? Kunwari, uh, meron kayong pinupuruhan na isang player. Ganun ba kayo sa ano, sa sa pro ganun? Gusto ko yung word na oh, pinupuruhan. Oh, <laughs> Kung paano panoorin. Ay, ito. Paano, pin, paano pinupuruhan? Kunwari, sa, sa, let's say, yung paano kayo mag-comment sa live, same ba siya kung paano kayo mag-comment in person? Kunwari si, kunwari si Wise. Ah, para walang mo, camera, gano'n. Oo, oh, gano'n. Si, si Wise, kunwari, dire-diretso puro mga error sa, sa screens, oh, gano'n. Yeah. Ganun ka rin mag, ano, mag, pinub, <laughs> sinasabihan mo rin ng parang ganun. Ako, personally, kung paano ako sa, sa watch party, ganun din ako sa personal. Mm. Pero feeling ko sa personal, mas ano ako ng konti, mas controlled. Ah, talaga. Ah, kasi syempre iba pagka, ano, <laughs> pagka face-to-face mo eh. Oo, sa bagay, sa bagay. Kasi ako, as much as possible, even nung, ano, nung naglalaro pa ako, mm. takot ako maka-offend ng, ano, mm. ng, ng kapwa ko player. Kasi... Ngayon ba, hindi na? Hindi naman. Pero syempre, <laughs> kaya nga so ako, as much as possible, like kung sinasabihan si Voice na be mindful sa mga sinasabi mo sa sa stream, ganun. As much as possible. Pero syempre, since ano yon on the spot yon uh-huh. Ah. in, minsan hindi mo mapipigilan yung emotion. Mm-hmm. Yung it's either magugulat ka sa ginawa niya, so medyo mapapaside comment ka ng ganun. Uh-huh. <laughs> Pero hindi naman yun parang nanggagaling dahil hate yung player or uh-huh. what. Parang talagang on the spot reaction lang. Uh-huh. Dumating na ba sa point mo, wise, ano, pag ikaw, kunwari, syempre may, alam naman natin, ano kay, pumupuso ka eh. Diba? Oh, <laughs> puso. pumupuso ka sa ibang mga teams meron ba yung parang totoong na, na ka na dahil sa ginawa na tong isang Marami. player? Oh, <laughs> madami. Talagang genuine reaction yun eh. Lahat ng mga ano ko eh. Kaya yun din yung malupit kasi ah. pagka, syempre, alam mo, pagka may puso ka dun eh. Mm. Tapos, ay, <laughs> Panalo na yun eh. Panalo na. Sayang. Oh. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka Ay, sa oh, mga... sige, ito. Take, your, take <laughs> this opportunity. Dito, ito ang... Oh, ah, sorry, sayo, yan, sorry po kung meron mang ano. Nung dati kasi, share ko lang. <laughs> nung naglalaro pa kami, Siyempre, may mga ganito din kami, di ba? Oh, tama, tama. Siyempre, sure, ako yeah. nakakapanood din ako ng gano'n na, uh. to si Boy So, ang ano, oh. parang oh, tama, kung ano, ano ginagawa, oh. Tapos, siyempre ako, eh, as a player, ano ako, Nanonood ka lang naman eh. Uh, Try mo ah. dito maglaro ka, ganun, uh, Jeff. Eh ngayon, baliktad na eh. Ako na yun. Ah. <laughs> okay. Pero yun nga, tulad ng sabi ni Bin, hindi naman kami ng kukutya ng player. Talagang, ano lang, kung ano, ano yung reaction. No? Yeah. Well, eh, tsaka, syempre, spur of the moment. Eh, ganun naman din eh. Pag nakita mo, <laughs> mapapaganun, mapapareha oh, yeah. talaga that way. Um, kamusta naman, MPL? Did you enjoy watching season 16? Totoo ba sa tingin nyo yung uh, claim namin na mga caster na ito yung pinaka-competitive na season? Sobra. Totoo yun for hmm. me. Like, ito pa lang yung, yung week 8 pa lang yun yung pinaka-best example eh. Kasi di ba parang sa mga previous season, pag week 8, ah, wala na yan. Parang mga mm. show match na lang yan, yeah. ganun. Ah. Dito talagang until the last day, last matches, talagang may pinaglalaban. Like for example, yung last two matches natin na yung Onyx, mm. tsaka yung TLPH, parang, oh shucks, sino makapasok sa upper bracket? Di ba? Parang sobrang competitive talaga. Mm-mm. Di ba? Even yung Falcon, one of the top teams, biglang nasa baba. Yun talaga. Di ba? Tapos ang daming upsets. Mm. When it comes to the quality of the games naman, kasi may, um, it's one thing na sa dulo pa nagkaroon ng, Oo, yeah, ng pasok. Yeah. Pero meron talagang mga, minsan, di quality games. Tapos pag tinignan mo si Aurora, di ba? Dire-diretso mm. sila. Pero sa tingin niyo ba yung, at least yung mga quality ng games, ganun din? Nag-level up ba yung mga teams? Parang? sa side ng macro, lahat ng teams eh, no? Oo, oh, yeah. Yung sa mga objectives talaga, ang gagaling na ng mga Pinoy. Grabe. Mm. <laughs> so talagang nag-high level ngayon. Oh, kahit, level. kahit na may dominant na team na 13-1. Oh, ah, yeah. oh. Kasi like for example, yung Onyx, nagkaroon sila ng lose streak like sa, sa AP Brand, oh. natalo sila. Tapos parang Omega din and also Falcon. Di ba parang yun yung mga unexpected moment na parang bigla kang mapapasabi na, uy, wait ah, gaganda ng mga matches ah. Mm. Nag-03 ata, tapos yan, 04 din yung twisted, tapos nakabasok sila. Mm-hmm. Kawawa lang yung ano, pinakakawawa ata yung Omega. Yo, oh my God, Oo. Hindi man lang sila na, nakapag ano, paalam. <laughs> Kailangan lang nila, di ba, one win, literal. Parang, hindi ko sure, confirm. Pero, mm. parang super close eh. Dalawa yung match nila nung last week, tapos parang kailangan lang nila manala isa. Tapos, Kaso yung kailangan map- mapanalunan, Onic, ay, Aurora. Aurora ka, tsaka ano, Parang TLT TLTH. Turner oh, on. Eh. Grabe, hirap. Grabe. Mm. Nag-blunder sila nung week 7 onwards. Eh, parang, mm. Lakas na, na nila nung 5-6. Uh, diba parang win streak? Tapos parang biglang ano. Eh, di natin alam eh. Parang, parang AP brand din, di ba? Natalo na yung Onic ng mm. dominant 2-0. Tapos parang... Ayun nga eh. Tapos biglang, oh, wait, Wala. ano nangyari? Yun ang <laughs> pinaka, na, pinaka nagtataka din. Oh sa no, sa AP brand kasi yung panalo nila sa Onic hindi hindi hindi dahil mahina lang yung Onic or uh, nagkamali Onic. Talagang panalo. Panalo no? eh. Oh, pero yeah. yeah, it is what it is. Most competitive uh, region tapos Mm-mm. most competitive season pa nga. Um, anong feeling nyo about dun sa sa meta in general? Kasi ngayon, parang pwede na magpalitan yeah. yung ano eh, util tsaka assassin eh. Pwedeng sabay eh. Mm-mm. Pero ko, Personally, pinaka nagustuhan ko yung YSS eh. Kasi mm. parang sa lahat ng jungler, parang siya yung pinaka-unique na nag-iisa. Like, mm. marksman. Tapos, tapos nang dial sa kanya, para may mga nag adjust Oo. Diba? Like, for example, yung mga Goldly. Nakakita tayo ng bago nang dial sa kanya. Fighter. So, ano ba to? Ano ba? Anong tawag niya na double fighter? Tawag niya dun sa ano? Strong oh, side lanes. Strong, parang, parang double <laughs> fighter, ganun. Uh-huh. Pero strong strong side strong lanes. Strong gold. No? Yung ah, parang kaya Kasi niya mag- hindi naman fighter yung nasa ano, eh, side eh. Yes, 'di ba? Um, pero parang Yison Shin lang kasi. Kaso oh, may yeah. mga nag-try ng Lance eh, Lance Plus. Minsan ano, yung Haya. Fighter. Oh, yeah. Sa so, Haya. Yung mga CC Gold Lane, yung mga nauso oh. ngayon. So, yung in a way, tapos yung Yison Shin parang gold lane siya na traditional, pero strong lane kasi siya, eh, 'di ba? Strong. Mm. Ayun din tawag strong strong lane eh, parang ganun. Dun sa, mm. kumare, Gison Shin plus Harit, pwede. Oo, oh, yeah, yeah, Pero yeah. pwede rin ang Yison Shin Ah, CC. Oo, oh, yeah, yung mga fighters sa strong. Strong lane nga yung mas magandang term. Oh, pero maganda yung strong. Ano yung tawag niya? Strong ano? Strong. Side lane. Strong, Strong side. side. Oh. Kasi ganun din dati malakas na yung XP, eh, no? Oo, Malakas. Kasi yeah. ah, lalayan mo si YSS eh. Oo. Hindi yung gold eh. Parang, pero hindi siya 1-3-1 eh. Kasi hindi naman sumusunod yung ano, yung mid. Hindi rin siya 1-3-1, no? Mm, parang semi 131. Pero parang mas ano lang kasi parang mid pa din. Kasi pag 1-3-1, hindi nagpa-perm. Wala kang mid eh, ah. technically. Oh, kasi parang binibigay mo sa jungler. Oo, oh, ah, tama. Ganun. Pero dito may mid lane ka pa rin eh. Makimi, ganun. mm May, yung mga nagtatry nung Yison Shin plus Moscow, kadalasan talo eh. Oo, oh, yeah. Sobrang, di kasi Moscow, kaya niya manalo siguro specifically, ano bang, kunwari, ay hindi, hindi rin eh. Parang neutral lang siya, hindi siya nananalo sa lane eh. Hindi siya nababaog. Parang, parang ako for me, pag YSS Jungle, tas pinartneran mo ng mga scaling na gold lane, parang hindi naman siya sa match-up nagkakaproblema. Kasi parang standard match-up pa rin naman yun. Eh. Kunwari, naka, oh. naka Moscow kayo, yung kalaban nyo, naka Granger or something, na hindi siya natatalo sa match-up. Uh-oh. Natatalo siya sa rotation. Uh-oh. Since pag naka YSS kayo, nag-iiba yung rotation nyo eh. Tama. Parang minsan, ano parang kailangan yung alalayan yung YSS. Siyempre mm. sa early to mid-game, parang mas importanteng alagaan mm. yung jungler compared to the gold lane. Tama, tama. And parang doon nalulugi yung mga scaling gold lane pag may kakamping YSS. Kasi parang nag-aagawan sila ng, Mm-mm. ng farm na. Yeah. So, ang bagal yung ano, ang bagal yung mag-online. Oo, oh, yeah, yeah. Tagal mag-online. Siyempre, hindi naman natin sasabing imposible, pero parang ganun. Oo, oh, yeah. Hindi naman dahil nakawises ka, hindi ka na mm. pwedeng wag ano. Minsan may mga times May na gagana pa din. gagana pa rin. Yeah. At ito, siyempre, ang kung usapang YSS lang, siyempre, dito tayo sa Di- YSS. Ako po, God. pida na Ay. naman tayo dyan. Bida <laughs> na naman. ano bang, ah, bakit sa tingin mo bumalik tong si Sunchin? Siyempre, bukod sa mga buff. Pero May- masaya ka ba na funnel siya or ano siya? Ganun. Oo, oh, Sayang nga eh, yung ulti. Yung kasi yung ulti ang nagpabalik kay YSS eh. Mm. Para, ah, para sa akin. Oo. Ang dami kumukutsa sa ulti ni YSS ah. Sabi nilang pangit daw. Nung una. Oo, nung, nung una. una. Kahit ako sa live stream eh. Pero yung, di ba nga pagkabap ni YSS, ninerp yung damage ng ulti, ulti nun. Tama. Kasi sobrang ano talaga siya. Uh-huh. Parang naging burst, semi-burst si YSS eh. so yeah. early. Oo. Dahil dun sa bangka. Dun sa bangka, mm, dun, no? Dahil dun sa bangka na yun. Oo. Galing yun, eh, no? Tapos may mga game na naipapanalo dahil doon eh. Meron doon yung si yun. Ano? Totoo yan, si Kyle. Oh, Tizi, ilang beses niyang ginawa yun. Dala eh. <laughs> Grabe kasi yung stun niya, tas may yung damage din. Mm-hmm. Kaya ano. And ano, and yung una, nung mga unang YSS, yung mga first few, first four weeks, ganun. Pag nag-YSS ang passive, puro ah. farming. Uh-huh. Since uh, even before Maribam si YSS, parang gano'n naman yung mga mindset ng mga nag-YSS. Eh. Scaling mm. yan, gano'n kahit hindi na tayo mag ano mag turtle oh, basta makapag-farm tayo na makapag-farm nung ano na nung parang nagkaroon ng update doon na parang nauuso yung aggressive type na YSS hmm. na lumalaban talaga sa sa turtle tapos parang doon siguro nila nakita na eh merong mer, eh merong stun yung SS ni YSS bakit mm. hindi hmm. natin i-maximize mm. kaya parang dyan na natin nakikita yung mga play Number na binerburst ng, ng YSS yung Predren <laughs> together oh. with the XP lane ganun No, nangihiro, pwede Oo, panghihiro. yeah. Pinanghihiro talaga ngayon yung mga mm. YSS sa First Turtle. Oh, ngayong bilang isang ah, as the YSS Wow. God of, Oh, wow. of, Of the- ba, okay. A dinosaur era. Of dinosaur era. <laughs> si si Venus nagpinasa niya yung corona, 'di ba, sa kay, kay JP. Oo, yeah, kay JP. Oh, kung meron JP, ah. kang ah. pagpapasahan ngayon ng YSS ano, ng bangka ng YSS, <laughs> kanino mo ipapasa? Ayun, di, ano pala, yung pana. Ay, ano ba tawag doon? Tatlo kasi... Yung barko na lang. Barko, yung barko na lang, yung barko na lang. <laughs> Tatlo yung outstanding performance wow. sa akin ng ano, ah, wow, YSS. Eh. Wow, wow, okay. Sige, sige. Si Saida, si Demon Kite. Ay, apat pala. Saida, Demon Kite. Saida, Demon Kite, Kyle TC, tsaka Carl TC. Okay. Da- madami yun, ha? Ah. O, oh, sa, oh, oh. Dami. Ah, sige. Pero para sa akin, top one ko si, ano, eh, si Saida eh. Saida. Kasi siya lang yung team doon na nabanggit ko na parang hindi top Again. top team. Hmm. Tapos sobrang laking impact nung ano niya, nung YSS niya. Okay. Lalo nung versus Aurora nila, si Saida parang okay. pinerstraban ng ano ng YSS ng Aurora. dahil nahirapan sila. Eh yung mga kakampi naman ni Saida, hindi naman ganun tulad nung sa sa Aurora na uh, ang lakas nila lahat, uh, Individual. O, oh, tas mm. uh, ano din, TLPH tsaka sa Falcon. Oh, okay. Baka naman dahil ano, mas mas mas na-highlight yung Juarez's ni Zaida. Kasi dahil parang lagi sila yung kukambe niya. Yeah, parang ganun. <laughs> oh, may ganung ano eh. May, may ganung oh, argument. May oh, yeah. Oh. And syempre, mas na-highlight yung Juarez's niya. Kaya siguro baka nagmukhang, oh. mas nagmumukhang oh. malakas siguro, sa paningin. Siguro. Kasi parang ano din eh para sa akin kasi, kaya malakas yung ibang YSS kasi naaalala yun nung apat. Eh siya parang, ano eh, siya lang yung may item, ganun, siya lang yung mataba. <laughs> Pero mag, ah, mag, ma, ano, pero, uh, ah, feeling ko ito yata yung best season ni Saida so far sa akin, ha? Ah. Oo, oh, oh, yeah. Uh, Wala nga siya sa ano eh, most improved player. Oh, Hindi siya nominated. Tulog, ah. <clears throat> Mali yun, ah. He's Aga. been robbed. <laughs> He's been robbed. <laughs> Kasi magaling, magaling talaga naman si Oo, yan, Zay. laki ng inimprove niya. Ay, naging coach ka nun, di ba, Coach Wolf? Hindi ko nabutis na. Ah, hindi mo Ay, hindi. naabutan. Pati hmm. bangko lang siya last season, di ba? Sa, ay, hindi ko Hindi si matandaan. yung ano, si Oo, Coil yung Coil. Oo. Pero palitan, palitan, O, oh, palitan parang- sila. Hindi, Palit-palitan parang dalawang, eh. series, dalawang series na ata si Coil. Tapos parang nung five. Atas ah, tas puro Zayda na, Zayda. Siguro kasi may ano din, Benny na ano, synergy sila. Oo, ah, ganun. yeah, yeah. Oo. Eh, siguro din mas uh, na ngayon si Zaida sa scene kasi parang first time niya atang maging main five main talaga. five, di ba? Oo, oh, so, yeah. Laking bagay din. Ayun. Tsaka tingin ko naman, ano, malaki talaga improvements. True. So, sa ngayon kay Zaida mo ipapasa yung Shin Shin. Hindi, kay Demon Kite na lang. <laughs> bago. Uh, oh, bago okay, eh, ah. nakita ko eh, bigla ako Demon oh. Kite. Pero ako sa, si Demon Kite atang, um, ako din, kung, kung papiliin ako ng top ngayon. Mm-hmm. Si, kasi hindi ko makakalimutan talaga yung rotation niya isang game eh. Ako din, Demon Napapagana Kite. niya lahat ng, ano, YSS eh, niya. Uh, Meron siyang yung rotation, na, rotation ano, instead na pa turtle, binigay niya. Ewan ko na nakita. Omega nga ata kalaban nila nun eh. Pumunta mm-hmm. siya sa gold. Yung pinatay niya si si Nets nga yun. Yung, uh, yun, yun, basta yun. Mga, mga ganun bagay. So, uh, yeah. Uh, Actually, yun makes sense yun. Ako din kung ano, kung usapan yung pag-objective, ganun, hmm. yung parang precise ano, pating for yung farming, ganyan. Mm. Pero yung sa objective talaga, parang ano, timon kayo talaga. Yeah. Pagdating sa YSS. Pero pag yung sa pindutan ng mechanics sa mechanics talaga na YSS, LT. parang ano, parang at saka Zyda, no? Mm. Or baka masyado kasi masyado, malilinis yung mga laro ng ano ng uh, ah, Aurora kaya parang hindi pa natin sobrang rin, nakikita yung rin. Parang walang pantay eh, no? Oo, oh, oh, yeah. Ah, kasi parang hindi hindi natin nakita yung parang full potential kasi oh, oh, yeah. one-sided. Yung, yung parang maraming oh, clutch plays ba? Oh, kasi di ba sa KLTZ ilang best natin ilang beses nagkaroon ng highlight with ano YSS. True, Even true, Kelra true. nasama sa highlight niya, di ba? Oh, <laughs> yun, nadaanan Oo, ng yeah. bangka. Nadaanan ng bangka, <laughs> grabe. grabe yun. Okay, okay. Mga mechanics ngayon ng ano, ang Ison Shin. Same pa din, feeling Oo, ko. same pa din. Alam mo, meron ako naalala, na, magkakampi kasi tayo noon eh. Nag, nag, nag-live ka nun eh. Tapos tinanong, nag-Ison Shin ka. Ah, naka-live ka nun. Sasabi, ano, tas, na, basta naggatot ako or something. Sabi mo sa live, ang reason ba't hindi na pa, nagagamit si Ison Shin dahil sa dominance ice. Sabi ah. ka Ah, na reset. Nung <laughs> hindi pa siya na re-revamp, sampak uh, ah. yun. Kasi uh, ano, ang ang lakas nung di, dominance ice pagka mag-switch kay YSS nakakailang. Yung, mm. um, yeah, 'di ba? 'Di ba si YSS parang kailangan mag long range tsaka uh, eh ngayon parang pinabilis yung mga cooldown eh. Yeah. So parang uh, bilis ang na nerf din yung attack speed minus attacks From 50 naging 40 na lang eh. Parang ganun. Something like that sa dominance. So, bagay. Pero yung revamp talaga ni Wises, yun yung nagpabalik sa kanya. Kaya dapat i-revamp ni Monton lahat ng mga <laughs> nalulumang ano eh, EFR eh. Aldus, ganun. Oo, mga, yung mga ano na na ng panahon, no? Pati, na nagagamit. Pati sobrang bilis niya kasi sa jungle as in. Talagang sumasabay sa mga meta junglers ngayon. Oo. Even sa mga assassins. Oo. Parang mas mabilis pa nga siya eh ang question ko ngayon is, kailan ka mag-assassin? Kailan ka mag-utility? Tapos, kailan ka mag-iison? Iison shield lang yung third category. Kaya no? Eh. parang yun ang category. Wala siyang ano, eh. Iison ano, shield. Eh. Assassin or YSS. So, kailan ka assassin? Kailan ka util? Kailan ka YSS? Mga ganun. Sa tingin nyo lang, Mm-mm. mga teams, para, kailan sila, kailan ka dapat pumili ng ganun ngayon? parang nakadepende yata sa team na kalaban eh. team na kalaban. No? <laughs> Like for example, ano, syempre pag kalaban mo yung TNC, Aurora, yan, yung Falcons, parang yung mga teams na alam mo nag-YSS talaga. Mm. So parang isa yung mga bagay na kailangan mo consider. Ay, ah, it's, kailangan ba natin agawin? Kailangan ba natin ah, iban? Ganun. Tapos syempre pag kalaban mo yung mga Onyx, eh, yan yung mga mabababang win rate sa YSS. So, ah, bababang. yan yung kukuha naman ng Lancelot. Oo, Funny, yan yung mga... <laughs> Tapos <laughs> pagdating sa Lancelot, kailangan mong i-respect yung Lancelot ni King Kong. So, mm. agawin na lang natin yung Lancelot, ibigay mo na sa kanya yung YSS. Uh, <laughs> eh di, kaya pala naman sobrang lakas ng Rora kasi tatlo yung Oh, kaya nilang gawin. Ayun Ayun nga, nga, actually, no? Demon Kite yung mga ano din. Yun din yung plus factor kay Demon Kite. Mm. Kaya nga, i-increase ko talaga yan sa out nun. <laughs> Oo nga, parang deserve ng increase. Pag nag-champion. Ah, pag nag <laughs> Oo, okay. Anyways, sa ah, yan, yung ah, konting preview lang dun sa patch. Ang last pala na hindi ko pa natanong sa inyo, yung maps. Yung new maps. Oh, yan Oo, talaga. Yung baka, anong favorite na mapa nyo dyan? Nagpadala, yun din ang, ano eh, uh-uh. nagdagdag ng exciting part kasi may bago. Mm-hmm. Anong favorite nyong uh, ah, mapa? Ako yung, ano ko eh, Broken Wall ako eh. Paano, hindi ko pa nakikita na kuha ng advantage yung Broken Wall. Sino may advantage dun? Kaya nga eh. Parang, parang normal siya. Eh. Parang, sa, sa ano, sa objective lang nakikita ko. Yung parang Ay, ah, sa, ibang... Oh, sa pag-pull ng, ano, ng Lord. angle na pwedeng paggawa yeah, ng clash eh. Okay, okay, okay. Pero edi same siya sa in a way sa grass, no? Kasi yung, yung ano eh. May, may bush, bush sa likod eh. Sa, sa dangerous grass naman, parang mga Hilda card yung mga <laughs> Ano, eh. Kalid ganun. Ikaw, ikaw, sa ano yung sa... Uh, Hindi ko pa masabi kasi ako personally, Three months yata ako hindi nag-ML. <laughs> As okay, in, natagal okay, ko nang hindi nag-ML. So, hindi ko siya natatry pa personally. So, hmm. yung opinion ko is coming from, ano lang, parang First nanonood, yan, ganon. And pag nanonood kasi ako, parang hindi ko ganun karamdam na, ah, meron palang map changes. Uh, <clears throat> I see. Uh, parang hindi ako gan... Kumbaga, ako lang ah, parang feeling ko, sa perspective ng viewer, parang mas magiging exciting siya kung, kung malalagyan pa nila ng mas additional pa kulupa. Okay, okay. Okay, parang mas oh. Uh, you know what? I agree kasi what what I saw dun sa pinaka na hype ako syempre sa grass. Mm-mm. Tsaka sa ay well, yun lang grass. Yung broken balls din medyo. Pero parang mm. yung broken balls, sobrang normal niya. Yeah, parang akin. normal. <laughs> Even nung ako versus sa bush, parang nanonormal lang din ako. Ah, may so, extra bushes pala. oo. <laughs> Yung impact na, natanong ko naman si si James dito yung natanong ko. Di ko uh, maalala, bakit ko siya natanong nun eh. Pero nakakalid kasi siya. Parang tinanong ko, ano yung, ano yung dangerous glass ba mahirap? Ang nagbago lang pala yung, di ba pag, kunwari, papasok siya sa bush, medyo alam mo na kung nasan yung kalaban pag nawala yung mata, di ba? Oo, oh, ah, oh, ah, yeah, yeah, may ganong mechanics. Calculated na nila yun dati. Ngayon, dahil umangat yung mga ano, hindi, mas lalong di mo alam ngayon kung uh-uh. kita ka o hindi. So meron siyang impact kay papaano. Oo, ah, yeah. Tapos syempre flying clouds ayun si 'di ba si si, si Nets. <laughs> Nets. Uh, <laughs> Highlight of may, the season of the regular. Yun ang ano eh pinaka mm. pinaka tumatak, highlight ng flying clouds. <laughs> Oo. Kaya uh, nakatawa kasi ginawa siyang ano, Cloud Prince, the Cloud Prince. Kahit siya, natawa eh. Wait, the Cloud Prince ang ano niya, nickname niya Nickname niya. Oh, Cloud Prince. the Cloud Prince. Oh, the Cloud Prince. Tapos, hindi kasi sinakyan din ng Omega eh. Pero kasi, para siyang yung, yung, uh, ah, yung sorry wise we bring up ko. Pero yung Cyclone. <laughs> yung Cyclone daw. Si Mr. Cyclone Eye. Bago rin yun, di ba, noon, noon time. Yung update din yun. Oh. Mm-hmm parang Tapos, one week lang yata or something. Oo, ang dalala sa akin, grand final. Oo, oh, yun. <laughs> Oo, oh, sa regular season. You eh, know? Tapos, yung, ayun, yung flying clouds, may konti siguro na, na effect. Pero, ne, in a way, negatively. Pero ganun pa rin eh. Tingin mm-hmm. ko, ang alam mo, ang, totoo, ang totoong malaki impact sa akin yung expanding rivers. At, yeah, yung expanding river, yeah, totoo yan. Agree sa, sabi ko, uh, di ba week 4? Ito, may, meron ba pakita sa inyong clip mamaya about sa Aurora. Pero kasi si Doming, gumawa nga ako ng ano eh, ng, sa, sa Kiss Victory, yung tinatawag ng Doming Double. Ang lakas kasi oh, yeah. double lane. Oo, ah, yeah, yeah. Tapos sa Expanding Rivers, mas na... Mas na ma-maximize. Kasi ang tagal nung, nung movement speed. Tapos may mga napapanood nga rin ako ng dahil Expanding River, yung mga Goldies sumasama sa first turtle. Eh. <laughs> Mm. Kasi makakabalik, makakabalik sila sa ano, mm. sa lane. 30 seconds after para makabalik ko. So, mm-hmm. Sobrang laki. Kasi 30 seconds isang wave yun eh. Mm-hmm. Di ba? Parang ganun na-reset yung wave. So, yun. Tingin ko, weird ah. Na, akala ko nga nung, nung una, akala ko expanding reverse yung list na may impact. Uh-huh. Pero nung nakita ko, parang yun pa yung <laughs> pinakamaganda yung impact. At syempre, nag-benefit ang, ang team like Aurora dyan. Mm-hmm. Okay. So, going back dito na tayo sa ano, sa gusto ang um, ito talagang podcast ito is about the primer before the playoffs. So hingin natin ng professional opinion mula wow. sa ating wow. mga <laughs> sa, sa ating uh, mga winningest na uh, <laughs> oh hanggang ngayon pa lang yata winningest pa rin yata kayo no, 'di ba? Okay. Ano oh, kasi sila sila Carl pa rin yung nanalo eh. Walang ah, walang nadag walang nakahabol. Ah, sila Carl pa rin yung So daw, anyway, pero alam naman natin, madami namang achievements At syempre, napanood nyo kasi lahat ng game. So, tatanungin ko lang kayo ng, mm-hmm. ng primer dito sa dalawang teams natin. Um, strengths ano lang naman? Ano bang sa tingin niyo yung angat nila sa, iba, sa isa't mm-hmm. isa? So, unahin na natin yung first matchup which is uh, TNC versus uh, Twisted Minds. Ayan. Ano ba yung mga naalala niyo na strengths nitong uh, TNC? Let's start with, uh, with TNC muna. Strength ng TNC. Si Zaida, ang oh, strength yan, eh. nila. <laughs> ah, grabe ha, ah, anong... Zaida Core. Zaida, mm. kailangan mo atang mag-send sa amin ng Galaxy ha. Ah. <laughs> Masyado madaming ano dito ha. Zaida go ah, yeah. Hindi, pero performance-wise, ang, ang ganda, ang lakas kasi talaga ng buhat factor ngayon ni Zaida. eh. Mm. Ay, um, ngayon, tinignan namin yung mga statistics. It's true. Angat talaga talaga si, ano, si Zaida sa, sa mga teammates niya. Um, meron times, meron mga nakikita akong moments of brilliance muna sa TNC na yung ano naman nila, box, yung pagka-setup nila yun maganda. So siguro kasi si may chakno factor pa rin ng mga ah, yeah, lumalabas pam, paminsan-minsan. Kaso kasi pag min, minsan binibigyan siya na Hellcurt eh. Kaya, ano. kaya nga yung Hellcurt <laughs> nagulat ako. Ay, ba't Hellcurt? Ngayon ko lang nakataka Chuck ng Hellcurt ever. uh, di ah, bagay eh. Pero ang isa sa napansin namin sa TNC, ang gulo nila sa Lord Pipe. Mm. Oo, yeah. Which is yung, yun yung nagpapanalo sa mga ibang team eh. Oo. Lord fight. So, Parang magulo talaga sila yeah. sa Lord fight. Biggest example niyan is uh, ah, sa Aurora, yung kay Edward. Yun na, mer yung, yung series na yun, nawiwirdo na kasi si Benny, sisi siya nun eh, tatlong games ata mm-hmm. or something. So, parang ba, parang siya yung nauuna. Which is, pag XPCC ka, may siguro pwede. Pero pag ikaw yung gold, gold. CC na ano, uh, yeah, yeah. Iwata place. Parang ano? sa, sa, sa Gedlick ka manggagaling ka nun. Mm. Pangalawa ka or something. <clears throat> Tapos, um, uh, ano din, yun, si, siguro kasi ex, di, di rin, mataas na experience nila yun, eh, no? Ayan, doon nga rin ako nabiwirdohan kasi hmm. like, mm. kung titignan mo yung lineup, Benny Cutie, tapos no, Pasechak, no? Mm. ba? <clears throat> Yeah. Tapos parang, parang pull pack naman sa experience. So, bakit Oo. parang nahi... Tapos nandun pa sila eto Max as the coach, exactly. ganon, hito. Tapas Oo. parang bakit sila nag struggle sa isa sa mga pinaka-importanteng mechanics Yeah. ng game. So, kailangan nilang panoorin yung video nung nakaraan ng mm. podcast <laughs> natin. So, ayun, yun din ang nanonood ko dito, yung ah, end games Na, sa Lord Dance. Kasi minsan, kunwari, perfect ka mag-Lord Dance ng uh, Lord 1, Lord 2. Maybe kasi lamang ka or anything. Mm-mm. Pero pagdating ng mga third Lord, nung yung patapos na, na uh, ah, yeah. na. Yung importante na yung yung wave management. Mm, dun, yung wave management, ayun, nanote, nanote uh, ko rin yeah. natin yung wave management na lang, ang, ano, ang weird. Oh yeah, ang, ang pangit talaga. Mm, so, ayun, maka, kailangan improve ng TNC. May ilang araw sila to improve. <laughs> Oo. oh. Oo nga, no? Pero almost same lang naman sila ng Twisted Minds na medyo 50-50 din eh. Mm. Kasi ang napansin ko naman sa Twisted Minds, parang week 6 na, ano eh, pinaglalaro pa nila si Sensui ba? Oh, uh, Sensui. Parang nagtatry pa rin. Parang week 6 ano. na wala pa rin silang main jungle. Di ko alam kung mm. strat ba ni coach yun o tinetesting niya pa. Oo. Oh. Meron kasing, may nang nagkwento sa akin ito. Uh, hindi ko na lang din re-reveal kung sino. Pero, mm. this, ano na siya, importante naman yung sinabi niya. Parang yung, di ba si Sensui nga, magaling sa UT. Ah, uh, yeah. Din, undeniable naman. Natalo nila yung Onyx dahil doon. Ang ganda ng performance. Mm. MP the King, mas doon sa Assassin. And then, anong nangyayari kasi kapag ginamit nila yung, yung hindi nila strength, um, nakikita natin humihina yung buong oh, twisted yeah, sobrang humihina yan. Sobrang uh, nahirapan. Uh, ah, Sensui nung naghayabusa tsaka Lancelot, ganun, di ba? Hindi uh, masyado yeah. nakakilos. <clears throat> Ngayon, ang description is parang si Carl Tizzy, kunwari, hinati mo siya sa dalawa. Ayun, yun yan. yung ah, nangyari. uh, yeah, yeah. And ang problema kasi, paano pag mismong laro na, di naman pwedeng, di ka pwedeng mag-sub sa draft na, kunwari game. Ay, ikaw muna lalaro. Ikaw muna lalaro pag na-draft <laughs> niya na yung util. Eh. di ba? Parang hindi naman pwede yun. Uh, so, uh, doon sila nagkaroon ng problema. Ngayon, kailangan mag-step up nung isa doon sa kanila na parang alamin kung paano yung Oo, ah, ah, nag-work yeah. yung kabila. Totoo. Tapos, may, may, may game nga si Sansui na siya yung naglaro. Binan sa kanya yung tatlong ano. On, I'm not sure kung versus Oniken or what. First ban. Binan yung Predrin, Baksha, ah. tsaka yung Akai. Akay. <laughs> Oh, TNC yun. Tapos napahaya siya. oh, tapos napahaya siya ka Lancelot. Mm. So, dun. Uh, yan, um, isa sa mga mm-hmm. weakness, I guess, ng Twisted Minds. Pero when it comes to strength, yung pindot mechanics. Nandun. oh, yan, nandun. Pero, Especially mga... speaking of pindot, parang open parang... naman ako din sa, ano, sa watch party. <laughs> gusto ko yan, gusto ko yan. Parang nakukula, nakulangan ako bigla kay Noshe eh, nung ano, Uy. nung mga kalagitnaan na ng yeah, actually, season, true. sa pindot hmm. niya. Pero yun lang naman yung na- napansin ko ah. Oo, siya, Pero, siya, siya, si, specifically si Nosha, ganun. O kasi si Sean, oh, parang, petition, ano, wala yung maabot nun. Ah, tataa. Tapos si Kaloy naman, pagkaleya. Leia, gra- Oo. Pag mga huli Kasi Kaloy consistent din eh. Yeah. Oo. Kasi importante, lalo na pag gold laner ka, sa'yo kasi talaga ang closing. Oo naman, no. <laughs> sa'yo talaga Kaya- ang closing, kaya kaya ma-highlight at ma-highlight ka talaga. Kung mm. magkakaroon ka ng maliliit na error and all, siguro parang ganun yung kay Nosha. Pero ako sa Twisted Mind, sobrang nalalakasan ako sa kanila nung unang pasok nila sa ano eh, sa MPL eh. Yung Parang- madaming beses akong Di ba? Kanina Pinayaman ka ba? Pinayaman ka ng ano. Medyo pinataas nila ano. yung network ko eh. Pero binawi rin nila ng mga uh, ibang matches. Hindi, panalo pa din. Positive pa rin. Uh, ah, grind pa din. Uh, positive KDA ka pa rin. <laughs> yung uh, masabi, yung, so yung sinasabi kay no, siya lima to, mga pwestuan or flicker. Yung flicker yung pinaka tumatak sa kayo ng bandang gitna ng season yeah. eh. Yung sa pindot Bea talaga yun? yung laning din, ganun. Ah, sa laning. Yeah, parang sa laning. Tapos, okay. uh, ako Planning talaga importante eh. Kasi Tulad- ko naman mga gold laners ngayon, pagdating ng lead game, kaya nang pumindot ng mga yan. Mm. Tulad nung, ay hindi, ba, may natin pag-usapan si, di, si Domeng. Domeng kahit. Ah, sige. Pero kasi, uh, just to, ano din, nung week, di ba, first four weeks, strike ng twisted, nirank namin yung mga gold lane sa first five minutes. Oo, ah, ah, yeah, yeah. So, ang top one, Doming, Oo, ah, yeah. Close second niya is si uh, nausea. Tapos magkadikit sila, tapos malayo na iba. uh Interesting kasi mga Kelra, yung mga mga Super Marco, ang bababa nung uh gold yeah. nila ng stats. Ang, Edi eh, binash kayo na. <laughs> hindi, hindi naman. Wala namang may Ganun yung performance eh. Tsaka magaling naman si Nosha nun, mga time uh, na. Yeah. So si... Um, si Domeng, ang strength niya is mataas yung nakukuha niyang gold from minion tsaka sa creeps. Uh, Which yeah, is, yeah. I- ibig sabihin, mas malakas siya mag-secure ng gold crab. Mm-mm. Ngayon, ito naman si Nosha. Ang mataas din yung gold niya sa minion, pero mataas gold niya naman sa kills and assist. Ah, ah, yeah, yeah. So parang ang pagkakaiba nila ni Doming is si Nosha mas gumagana pag kung may kill sila, tumitim yeah. fight sila. Uh-huh. Doming, yun, okay naman, kanya ang strength. Ngayon, Mm-mm. nag-struggle sila. Tingin ko kasi, nababan na yung mga Granger. Kasi parang, pag ng na Granger, ni Noosha, Oo, mataas yeah. win rate nila. Mm-mm. Tapos nung nababana or nananakaw sa kanila, doon sila nagsa-struggle. So parang nung nakausap ko naman si Sanford, parang ang ay, ang basa niya sa Twisted Minds is nung nasimulan na siyang mabasa, silang mabasa ng uh-huh. mga ah. teams, doon na sila nag-struggle. Kasi uh, syempre, rookie. Tapos Oo, uh, yeah, yeah. So, Bali sabi ni Sanford, chamba lang yan nung unang <laughs> week. Oo, ah, chamba lang kasi hindi pa kilala. <laughs> Hindi ko pa alam galaw mo. Uh, <laughs> May ganun din. Ah, so, ano ba to? Pag, pag nakalaban mo ba ng isang base, makikita mo yung... Oh, may factor din talaga yun. May, may factor talaga yun. Especially, ang katol de Sanford, veteran na eh. Hmm. Kaya pag naka-experience na yan, madali nang ano madali nang ang mabasa. Alam mo And parang mga magiging same na rin yun with ano with Twisted Mind kasi mm. kulang pa sila sa experience. Oo. Pero sobrang ganda nga ng ano nila ng performance nila nung ano nung first four weeks. Tama tama. Parang sobrang nawala nga sa kanila yun. Parang feeling ko ay yung magandang balikan nilang mapanood ulit nila. Ano ba yung ginagawa natin ng mga first four weeks? Baka sobrang gumagana tayo. Mm. Regardless kasi kung ano, kung parang hindi pa kasi sila basa nun. Pero ang ganda pa rin ng ginagawa, parang mauulit at mauulit nila yun kahit sabi mong nabasa na sila eh. Mm. Kasi parang nung mga unang weeks, ayun nga, katulad nun, yung parang ube pa rin sila. Parang ube Ama. pa rin ni Coach Bo na sino siya sumasama sa team fight, kaya ang taas ng kills and ano niya, kill mm. participation. Mm. Tapos even yung mga turtle nila noon, naaalala ko talagang ang solid nila talagang sama-sama sila. Alam nila kung sino yung target nila, kung ano yung dapat nilang gawin, ganun. Sa objective. Pag, pag naalala ko lang ay yung mga perspectives nila. Si Lanzo, yung Tapos yung, yung, oh, even si Lanzo. Tapos yung lately, parang, parang ang messy na. Uh. From early to ano to mid game ang messy na nila. Hindi, yeah. yan talaga yung buhay ng pro player eh. Nung week 1 to week 4 kasi wala pang ano eh, nambabash eh. Eh nakaapekto sa mental health. Ay, <laughs> Dapat di ako magkamali kasi mababash ako nito. O yan, yan kasi yung Ay. pasikat pa. Hmm. Ano? Ayoko magkamali kasi ano yun ako? <laughs> Ang B-wise? Ka- kayo pa rin yung ano, eh, no? Pero may ano sila, may, meron kasi yung, ano, ang gandang ano, ang ganda ng interview eh. Tuwan-tuwa ako dun eh, yung di namin sasambahin yung kay Sean. Yung hmm podcast mo, coach, na hmm. pinanood namin, ay pinanood ko, kay, nadidinig niya. Yung, si Kebon, Kebon. kay Hindi yung ano sila ah, sila, players. yung bago pa sila mag-twist Ah, okay, okay. Sabi ni B, ano daw parang magka-close talaga yung apat na yun. Tapos, hmm. Ayun. Parang Totoo. mag, mag-work sa MPL eh, sabi niya ganun. Ah, bago pa mag-start na na medyo na feel niya na na mag-work sila. Ganun ang vibe nila, nung, nung energy nilang apat. Sabi ko, wow, ganda. Parang ano, parang family talaga, parang super close, walang ilangan, ganun. Mm. Parang walang yabangan. Ayun yung naramdaman ko nung first impression ko. Yeah. At nag-reflect naman nung mm. uh, buong run nila. Ganyan. So, yeah. Pero, eh, Ah, uh, ganun din naman kaya naman siguro sila na eventually na figure out ng mga teams. Nandun pa rin sila sa MPL Philippines. Ma- mahirap talaga. Pero ano na tingin ko ako kung tatanungin, check na check sila sa akin. Parang uh, ah, exceed expectations. Sino mananalo ko? Kung ikaw. Okay. So, good question. Dahil tatanungin ko din kayo niya ha. Ah. <laughs> ako, tinanong mo na ako. Sa akin, t- uh, ah, twisted ako dito sa ano. Although, TNC kasi syempre nandiyan sila Hito, si Eto Max, uh, mga Kaya nga, eh, kasi yan eh, no? Oo. Uh, na ano kasi uh, na, nabayasan ko na yung Twisted Minds nung first week eh. So paninindigan <laughs> ko paninindigan na. <laughs> paninindigan ko na all the way baka sabihin na tao balimbing tayo eh. Pero ayun, uh, ah, uh, ah, also kasi ang sarap kasi panoorin, yun lang naman. Mm-hmm. uh, tingin ko um, ang very close din. Pag pag nagbase din naman ako sa laro, parang mas wala silang bagahe, parang ganun. Yung ah, parang yeah. <laughs> so, kayo ba ano, sino sa tingin niya? Kanina mo, kanina kayo pupuso dyan. Kanina Kakontrain ko muna si Coach Wolf. <laughs> Hindi okay kasi yan, ako, okay ako personally, I really, really wanted ano, Twisted Mind to win. Kasi ah, kahit ako, kumpara sa dalawa, parang mas mas biased ko rin talaga yung Twisted Mind. Mm. Pero in terms of performance kasi talaga lately, kasi yung mas nangingibabaw sa akin yung TNC eh. Ah. Parang yung TNC kasi, parang ang problema lang nila is yung Lord, ano lang talaga. Yung Lord dance lang and all. Yung sa Twisted Mind, ewan ko sa outside perspective, parang feeling ko ha, and parang ramdam ko na ang dami nilang problema outside the game. <laughs> Big, nung second nung second week Oo, na, nung second na, yung second half na ng regular season. Maganda nga. Ano and parang ah. ngayon yung nararamdaman ko. Parang Madam Oring lang na. Parang ngayon yung ah. nararamdaman ko sa gameplay nila. Pero feeling ko if ever na masolusyonan nila yon or ma-solve nila yun ngayong mm. ano, ngayong before mag-playoffs, malaki ang chance nila. Uh, yan yung mga, alam mo, yung, yan yung mga kwento na gusto kong masabi sa broadcast. Kasi parang hirap i-prove eh. Mm-mm. Na sa, I mean, kunwari MPL broadcast. Ah, yeah. Na parang nararamdaman mo nararamdaman sa player na parang may something. Ah, hindi uh, kasi pwedeng pakiramdam yung oh, ikas yeah. namin. <laughs> Kailangan, ano eh, may, may facts eh. Pero, uh, mm -mm. na, nagkikits ko yun kasi Ah, well, looking at TNC, sabi nating Lord Dance ang problema nila. Mas madali solusyonan yun. Kasi, oh, yeah. ano ba, pupuruhan mo lang yun sa practice mm. eh. Oh, scream. Sa scream. Tapos, ayun, kakayanin na. Tapos, syempre, aral-aral, ganun. Tapos, konting magmamature, kailangan nyo lang ng maturity sa isa't uh. isa, para ganun. Whereas yung sa Twisted, bukod sa experience yung kalaban nila. Ayun, experience, yeah. Uh, yung pa, yung outside na Mm-mm. hindi naman lingid sa ating kalaman. Eh, First mga, playoffs pala nila, ayun no? pa. Yeah. Diba? Hanggang saan kaya ang kanilang mental fortitude? Especially best of five. Yep. Ay, oo. So, possible na ma- mabilis hanggang ano ba sila. Siyempre, hindi sabihin no? natin nag- nakakapagano sila sa MDL. Pero syempre, iba yung environment yep, eh. yep, eh. Oo, matutulungan ba ni Eson yun sa mga Ayun nga eh, outside? eh, uncle, coach mo. <laughs> matutulungan ni Papa Eson o matutulungan pabagsak eh. Papapalala. <laughs> Hindi, kaya nila, ano yan, Hindi, nila kaya coach yan. bo niyan, tsaka nila uncle. Mm, okay, okay. Ikaw, Vice. Pag sinabi ko kasing TNC, parang sinabi ko malalaglag sila coach tsaka si Eson eh. And, <laughs> eh. Pero kung sa ano talaga, pindot. Pagka bumalik yung Nosha na ah. in-idol ko, okay, ano okay. yan, sure ako sa Twisted, Minds yan. Pero para sa akin, mas mas ano eh, napapanood ko yung regular season, TNC talaga yung TNC. mas angat. Pero malay natin, iba, mag-iibang ihip ng hangin hmm. sa mm. ano, playoffs eh. Galing sa ni Wise, no? Hindi niya sinagot yun. <laughs> Dalawa yung sagot. Pero sige, ganito na lang. Kanino, kung yan, may puso at may ano, isip, ang bulsa, saan, saan nakatutok? <laughs> ang puso ko, nasa Twisted, Twisted Mind. Pero ang pera ko ah, na RTNC. <laughs> very good, very good. Pampainit lang ng play playoffs. Ah. <laughs> Uh, so, pwede ba natin punta sa first tab? Uh, ayan, konting, medyo konting uh, analysis tayo dito. Ayan. So, this is uh, TNC uh, versus Onic. So, ito highlight ng... Tama ba? Ay, ba Ay hindi na, yan hindi natin panood. TNC Teka lang. Game 1. Panalo ba sila? Wait. Panalo yan, uh, game 1. Pinaisa. So, ay, oh, ito yung mechanics ni Zaida. Ah, oh, so, yeah, sakto yeah, yeah, feature yeah. natin. Um, hingin ko lang sana kung ano yung basa nyo sa ginawa na tama dito ng TNC. At 9 minutes and 18. Mm-mm. Ayan. Pero grabe yung, grabe yung napili mo, coach. Ha? Ah. Kasi literal na hindi namin napanood to. Kasi may ah. pinuntahan kami that day ni Wise. Ah. Nabutan namin game number 2. ah, okay. <laughs> so, so oh. Game number one. So, first time namin mapapanood kung ano nga bang nangyari. Okay. So, yan. Start natin sa 19... Sorry, 19 minutes ng in-game. ah, 19. <laughs> ah, okay. 19 sorry, minutes sorry, ng in-game. Okay. Super late game pala to. Ayan, yan. Ay, pwede na yan. Ayan. So, Lord Dance, uh, I think uh, i- i- lamang ang uh, ah, TNC. Lamang ng 4.3K. Mm. Pero, Oo, lumamang sila sa Onyx ng ganyan. Sa tingin ko, gantong mga 90 minutes, di na masyadong nagmamatter yung... Oo, yeah. Extra gold na lang ni Zayda mm. yan eh. Correct, correct. So, can we uh, play? Diyan ni wow. Daddy Benny, oh. Oo nga. Na. May nagpa-play na dyan? Ay, hindi pa. Ayan, pa ngayon pa lang. Ayan. Ah... Uh, etong, di ko gets tong, ay, din si King Kong pala. Ch- ch- Oo, yeah. Pero bakit kaya yung mga jungle ngayon no, pupunta sa ganyan kahit may may Lord? Clear, may Lord? Mm-hmm. Kasi alam din nila hindi, na pero hindi feeling mababurst. Ko. Eh. Yeah. Pati, pang ilang Lord na ba to? Makunat-kunat na rin mm, yung Lord. Na eh. And, oh, wala man silang marksman, though meron silang Lunox. And, it's onic naman eh. Oh, <laughs> feeling ko, <laughs> kahit gano'n, di ba, parang si, si King Kong, hindi sila takot na i-burst yung Lord. Ng kalaban. Ng kalaban. Kahit may Lunox. Kasi, alam ng apat yung kailangan nilang gawin. Kasi piling ko sobrang exper- experienceado okay. Oh. na yung Onic na, sige, subukan nilang mag- mag-burst ng Lord, mm. Dark ni Lunox, maghihiro yung apat. Mm. Kaya parang hindi rin nila afford. Pero kung ibang team siguro, possible magawa mo yon Pero yung mm. position din kasi ng Onic, umaabante sila ng sobra. Okay. Kaya parang hindi rin mabawasan ng TNC yung Lord para magkaroon ng threat. Oo. Tsaka ura kasi din. Tapos, mm ang ang tingin ko dito sa King Kong parang gusto nga magpasipa talaga nito eh. Parang nakahanda imo. Ah, Di ko alam kasi nakita, kung ibak yeah, yeah. natin, parang nakita na, nagpakita siya eh. Ay, ay nagpakita si Benny eh. Ayun, no, oh, tapos may emo na siya. Agad eh, no? Ay, hindi ba? Baka talagang Baka, pasan lang. pasan lang, <laughs> oo. Ako feeling ka pasan, pero may lang. Uy. Ah, nag-team fight sila. Sino nag-start ng team fight? Si, after nung masipa, nag-team fight na sila. Ay, din. si Lancy na naman. <laughs> si Lancy na naman yung nakita ko. Sorry, Lancy, ah. Dumark siya dun sa Oo, ano ng grab, bakod. Ayun, no? Sa ura. Oo, eh. Nag, nag ano? Nag uh, dilim ang paligid. Kaya sabihin mong ano, parang Para- late game Lunox na yan. Tapos parang ang mindset mo is mababurst mo si Kirk. Ang tanong na burst niya ba? Parang hindi hmm. rin eh, oh. Nung nakita niya nag, nag ano na siya, oh, Galing ni Super Prince, ha? Ah. Grabe yan. Hindi siya, ano, hindi siya lumabas agad, no? oo, kahit nakita niya nag-dark yung Lunox. Alam niya kasing ano, ma, hindi yata mababurst si Kirk. Grabe yun, tinawa. Ito mo si Super Prince, oh. Pero parang masyadong minadali ni, ni Lance yung pagpasok niya. Parang ang pangit ng timing. Kahit nandun si Chuck, no? Oo, oo kahit nandun si Chuck. <clears throat> Bakit nga nila ginaw yan? Dad- Kakasipa lang ni Benny. Alam I-check ata natin nila walang yung- purify si Kirk eh. Sumipa si Daddy Benny. Tapos, nag- nag-clear silang lahat sa mid. Binitawan nila yung Bush. Nag-clear silang lahat sa mid. Binitawan yung Bush. Kaya si Super Prince hindi nila alam na nandun. Ayun yung mali nila. Lahat sila ma- nag-clear sa mid. <laughs> Hmm. Or aalalay sila kay Chu. Hindi, layo eh. Hindi yun. Hindi ah, parang ang layo na eh. Tsaka wala naman siyang flicker eh. <laughs> Hindi siya naka-flicker si, hindi naka-flicker si Lancy. Wala ding, wala ding flicker si ano, Tremor. Oo, yeah. Pero parang, pero panalo sila dito, no? Pero yung engagement, magulo, magulo yung engage, ang gulo nga legit. Actually, yung feature nito, hindi about dun sa TNC, about kay Zayda <laughs> actually. So, oh, yeah. natin. Sige, ah, play Ay, yung natin. mechanics ni Zayda, yeah. Pinag-ano ni, pinag-uubos ata ni Zayda yan. Eh. Kahit si Super Prince, hindi niya in-essence si Zayda doon. No? Talagang inantay niya sila. Ano eh. Super Prince? Grabe talaga ano. Grabe yung, yan, yung game na yun sa kanya. Eh. Aray, ang ganda ng chak no, ano? Na-burst, na namatay pa rin. Hindi nila, wala na silang damage nung wala si, ano, Lance. Kulit ng tune ni Daddy Benny, ah. Kay Zayda ako nakatingin. Di mo, ano na siya na, walang HP. Malakairi. Ay, wow. Pinatay niya yung, ano, Jungle Creep Mm. para mag-regen. Tapos, Yung magandang ginawa ni Daddy Benny dito hmm. mabilis na, Kala nila low na, na si- ano, eh, decision. Kahit walang HP. kala nila si, low si Saida. pagtingin ni Bruce ko, Puno yung HP. <laughs> oo. ay, buhay. Tapos, ayun o, tingnan Ay, ganda nga ng pindot. Pak! in <laughs> Lord. Pinusok. Oo nga. Pinatay ng Lord. Tinusok. Tapos sumating rin si Daddy Benny. Ganda ng, Grabe, ng ano niya. Ang bilis. Ito, ito. Bilis ng pindot. Grabe, ang layo. Kami ni Daddy Benny dyan. Kaya Dami nga, ginawa. Ah. fairness ah. Mm. Correct. Imo. Saida. Uy, nadad yung ano. Sipa. Saida. Isa pa. Kaso may shadow. Bing. Ganda ng ano, ng pindot. Ano tamo, di ka ba? Do. Oh, dalawa, dalawa pa yun, no? Oh. Si King Kong tsaka si Kelra. True. Ayo, nga. Ayan. Ganda, ang ganda nga ng pindot ni Zaida. Tsaka si Daddy Benny din. Ah, yung, yung pagpunta niya sa top, pag-push Mm. ng wave doon, biglang pagbalik dahil alam niyang parang kaya pa pala sa team fight. Mm. <clears throat> so, um but uh, so it's clear na nandun yung pindot. 'Di ba? Yeah, mm. nandun yung pindot, yung sinasabi natin kanina. Okay ba yung, Workable ba sa inyo tong gantong uh, hero style? Kasi itong TNC nung week 7 8, puro ganyan sila. Kaya isang eh. beses lang sila nag-marksman nung nakakuha nila yung 1-1 tapos nag-Fred rin sila nun Mm-mm. kay Saida. Um, halata na hindi ganun ka polished yung ganun Mm-mm. strat nila. Hindi sila ganun ka-effort. Pero pag ganito sila, pag uh, ah, ay, ganyan, fighter si Benny or strong lane si uh, yeah. Benny. Actually, no. Kung, kung isipin mo nga, parang bagay sa kanila, no? Kumbaga parang aasa sila sa pindot talaga ni ni ni Zaida, no? Mm. Kasi si Daddy Benny, ako ah, personal ano ko lang, parang hindi rin siya ganun kabagyo lately. Mm. Pag yeah. ano siya, parang yung yung buhat factor ng mga marksman niya parang hindi ganun ka ka-threaten, uh-huh. ka-threatening. Pero pagdating naman sa mga strong uh, Gold Lane, parang siya yung pinaka-effective gumamit nun. Especially with the so Bane, ganon. Mm. Oo. Even yung mga CC Esmeralda, di ba yung mga ginamit niya before? Yeah. Tama. Um, win rate nila ay mataas pag gamit ni Benny ay uh, fighter. Ito, to, ano to, ah, last two, week, ah, last yeah. two weeks to Hindi, hindi to enter. Kasi, syempre, uh, iba yung patch nun eh, nung first four mm. weeks. Tapos ito yung parang ano, naging identity ng TNC at uh, kita na may clear na may pindot. Chakno, uh, may Pindot, um, and then si, and si Zaida. And then ito si, si Trimar. Siguro ganito yung ano din niya, strength niya kapag mga ano bang tawag niya? Mga sustain? <laughs> sustain, engage, ganun. Uh, yung, yung ganda ng... Ay, oo oh, nga, hindi pala ako natanong si Alice. Trip nyo ba ang Alice ngayon? Oo, oh, sobrang ganda. Ako, sobrang namin, eh, ganda ng Alice. playoffs, ano yan, high peak. High peak. Even nung unang release pa lang, sobrang nagagandaan ako sa Alice. Ang daming mm. hate, hate kay Alice. Pero kasi yung dating Alice, pinaka-problema mo doon is the mana. Mm. Manan, di ba? Mana naman talaga pinaka-problema mo. Eh, tinanggal na nga yung pinaka-problema kay Alice. Eh, kahit sabihin mong ah. manerp yung damage niyan, manerp yung cooldown ng skills niyan. The fact na tinanggal yung pinaka-problema ni Alice solves mm. everything. Uh, Kaya ngayon nila nakikita na sobrang ganda ng Alice kasi wala ka nang, hindi mo na kailangan mag-build ng Clock of Destiny or mm. something. Hindi mo kailangan ng blue buff. Mm. Talagang gagana at gagana ka. XP. At ang pinaka naalala ko malakas mag-XP kahit di siya XP nun na Alice. Si Edward, di ba? <laughs> Parang way back pa. <laughs> XP, pero I know XP, ay hindi wala pang XP noon. Wala pa. Baka si Oheb. Oheb ang nag-aalis sa amin before eh. Siya ba? Hindi ba? Gold Lane Alice. Okay, okay, okay. okay. And yan yung isa mga gusto kong makita eh. Kung may magtatry ng Gold Lane Alice as ah. the strong ano Gold Lane. Strong Gold. Ang, oo oh, nga no. Pero ayan, si Edward, parang bakit nalala ko si Edward nag-aalis? Hindi ba siya, hindi ba siya nag-aalis dati? Hindi di ko, ah. di ko sure kung Parang wala ko masyado matanda ang mga Alice X film. I-comment nila, ano, i-comment nila. Ohim nga, sorry. Ohim nga siya kasi semi, wala pang gold nung start ng season 7, nung first few weeks. Pero parang siya, Mm-mm. Kagura ata yung kay Edward. Edward, yeah. Siya yung ah, nagkakagura mm. goldly. Nagpapalit sila ni, oh, Ed, ni, ni Oheb. Si Oheb naman yung nagro-ruby. <laughs> Oo, oh, oh, oh, oh, tama. Okay, can we go to the next tab? Tab number two. Yan. This is, ano naman, uh, Twisted yeah, Minds Twisted naman. Mind. So, we go to um, 1803 in-game. So, mm. so ito ayun, yung... <laughs> Nandiyan na tayo. Check yung pangalawang pagtatapat nila to, ano, I think. 1803? Uh, ah, yan. Yun yung Sean, the Sean game. Grabe. Ganun. oh, yeah. Yung Sean, Pindol. grabe. pwede na natin oh, play yung, to. Wala na masyado din. Pero ang gusto malaman dito, ba't sila nag-conceal? Ano, ano kaya nag-trigger sa kanila mag-conceal bigla dito? Hindi, may mga rumor lang talaga na ah. napipindot lang yung ano. Nakita nila yung Claude. <laughs> Gets? Minsan ba ganun lang yun, napindot lang? <laughs> Para lang ba sa amin ginamit siya rado? And <laughs> then nakita nila yung Claude. So Mm. parang magpuporsa sila ng team part. Ganun since meron silang back siya, rundown. Okay, okay. Cancel taas rundown ng back siya. Eh, ang ganda rin ng posisyon ng TLPH. Wala masyadong malalim. okay, Kasi okay. piling ko pag may lumalim doon, ayun o, nakita nila yung Claude eh. O, oh, nag-clear sa top. Nung nakita mm. nila nag-clear, uh, try natin mag-force ng team fighting. Okay, na, okay. Pag may nauntog dyan, Pag may naumpong siya, patay for sure. Okay. Alam din ng ano ng TLPH eh. Hmm. So, matras yeah. din ako. Oo. Ayun lang. Na-vanish sila doon. <laughs> uh, <laughs> buti na lang may... Sino nahuli doon? Lanso. Si Lanso, hindi nag-vengeance. Hmm. Ah, ah. Sanford Arlot kasi. Nabig na. Sanford na, Arlot Naka-prep na yung ano, para sa... Oo. Galing ni Sanford mag-Arlot eh, no? Yung mga SS Grabe yun. niya. Grabe Ang kabisang-kabisa niya. Mm. Oh. Yun, no? Parang kung isipin mo, parang hindi mo, normally, ah, yung mga norm, ako lang, ah, parang hindi ka, iguguba natin to or what. Pero talagang sabi ni Sanford, do, oh, kaya to. Pag nasa ano? red side nyo daw eh, kung wari, Ah, pag nasa base, parang sa pumasok oh, sa bush nyo. nyo. Nasa, kal- ay hindi, blue pala nila yan, no? Oo, oh, sa blue nila. Oh. Ayan, no? Oh. Iba. Talagang nag-counter-engage na agad siya. Oh. Wala mang galing lang. Ang layo ng dalawang. Ang, ang galing ni Sanford. Uh. Ganda ng ano niya doon, ng call niya. Wala, wala na. Kasi layo rin ng dalawang damage dealers mm. ng Or wala nga ba talaga? Hindi nag-vengeance eh, oh. O, hindi na siya nakapag-vengeance? Wala nga ba talaga? Clash na to. Well, Sean game yan eh. Ay, inano ni Sean to? Ayun, no, no, det, no, ki- no deaths yan. Tapos 20 18 kills. Ah, Nahi- nahayawa na naman, no? Ayun, no. Pinatay ng first kill. Ah, yan, naalala ko na to. Ayun, no? Grobe, Grabe, napatay niyo pa si Sanjay doon. Yun yung mga magagandang Yan, pindot yan ba ng yung ano. nausya na gusto mong makita? oh, ganyan. <laughs> Pag ganyan yung nausya, ang mali lang ata nila dito. Ayun, yung SSD card, ayun na binawasan ni Nosha yung Lord. Oh, ah, nilish. <laughs> Oo, yeah. Tapos nung, ayun na, bak. Ayun lang yung mali ni Nosha, binawasan niya yung Lord. Hmm. Pero panalo sila dito. Ay, talo. Oh, panalo sila dito. ah, panalo. Oo, oh, yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, so, masasabi ba nating magulo pa rin itong twist? Nasa pindot era pa rin sila? maganda, maganda, maganda yung idea nila actually. Sobrang, mm. sobrang gusto ko yung idea ng ano doon, ng Twisted Mind nung nakita nila. Kasi may initiative. Mm. Like imagine versus Peach, may ganyan kang ano, plano na sobrang tumapang. Talagang napalalim lang si Lanzo doon ng, hindi, oh, hindi mo rin masasabing napalalim siya eh. Talagang maganda lang yung ginawa ni Sanford. <laughs> Ah, uh, Piling ko even si Edward, kunwari ganun yung naging call ng twist kahit si Edward feeling ko kung kung ganun din yung gagawin ni Sanford maulit mauli siya eh. Mm. Talagang hindi dahil sa nagkamali ng si Lanzo ng positioning or parang napa-over siya. Syempre expelin ka eh. Confident ka nang makunat ka especially with vengeance ka and all. Mm. Ka parang hindi mo rin ganun sobrang matatansya na sobrang mapapatay ka pala. Mm. Talagang maganda lang yung ginawa ni Sanford. Yeah. And then ginalingan lang din ng ano, ng Twisted. Ng, ginalingan ng Twisted Mind sa ano sa pindot. Oo, yeah. Eh. Ang nakikita kong strength and possible weakness din ng Twisted is yung pagdepende nila kay Sean. Kasi pag, uh, Mm-mm. pag kunwari, si MP tsaka si Sean yung scaling. Tapos sabi natin Granger, Harit, Strong Lane, Oo. si Nosha. Effective eh. Parang may second option ng damage. Tapos kung sakaling ganito, back siya or hindi masyadong maganda yung laro ni MP. Tapos si Sean carry pa rin, makakagura Kimi si Sinosha yung parang late game, kinakaya din nila. So parang sa dalawang scenario na yun, si Sean yung key point. Pero paano pag naban na yung Kagura Kimi niya, which is mm-hmm. yun ang ginagawa Especially yung Kimi ngayon, mm. parang irerespect sa kanya, feeling ko lang. For sure. Eh, nang isa pang ano nila, problema nila. Oh, yeah. Kasi yung mga Anong kasunod ng Kimi? Ano nga ba? Di ba? Ayun nga. Kasi parang madalang natin siya makita sa mga parsa, <laughs> oh. mga ibang hero, ganun. Mostly Kagura Kimi nakikita natin sa kanya mm. lately. So kailangan yeah. nila magyan ng mag-imbento nito mm-hmm. si ano si, si Coach Sean. Bon. Pero ano naman, uh, pasado naman, uh, maganda naman mm-hmm. ang pinakita. So ngayon, uh, it's clear na twisted din. May pindot naman. Oo, yeah. Pero para sa akin talaga first third, yung yung turtle, ibalik lang ng twisted mind yung kung paano yung ginagawa nilang turtle ng mga unang weeks. Okay. Feeling ko doon lang. Alright. Um, so yan ang ano, ano si Tori? Mer mer Tori, meron ka ba meron ka bang big ano keys to victory diyan? <laughs> Ah, wala ba ta- di ba tayo pwede? Ha? Keys to victory. Mag-iisip pa daw siya. Okay, Uh-oh. sige. So, with that, we can move on sa next naman, which mm-hmm. is uh, ah, TLPH versus Falcon. Okay, bago tayo pumunta dun sa mga plays, ganun ulit yung mga tatanong sa inyo. Mm-hmm. Strength and uh, weaknesses ng uh, TLPH muna tayo. Weakness. Yung strength, parang kahit wag natin pag-usapan, ang dami nilang strength. <laughs> oo <laughs> naman, oo naman. Yung weakness ng TLPH, parang dati kung ano, sasabihin mo, si Daddy JP ang weakness ng TLPH, di ba? Mm, Kung before. Pero ngayon, parang nagiging strength nila yung weakness ni Daddy JP eh. <laughs> Anong ibig sabihin nun? Hindi kasi I mean, ano, parang yung hero ni Daddy JP parang sasabihin ng mga tao, gatot lang yan, tsaka high loss. Pero alam mo yung, kahit sabi mong gatot halos, nire ng mga teams yun sa kanya to the point na mm. tinitripix ng ibang teams yun para lang hindi mahawakan ni Daddy JP. Oh, interesting yun ah. Yeah. So, kasi alam mo na signature na yun. So parang napapa-over over-focus ka dun sa weakness niya. Kasi parang ganun nga naman. Either magsasayang ka ng ban mo or oh, yeah. magde-deny pick ka. Parang nagka, na, nangyayari, napipigilan mo si Daddy JP na maging komportable, pero yung mga kampi niya, nakakuha yung mga Oo, gustong yeah, hero. Yeah, parang ganon, yeah. Oh, okay. Pati madalas, ano, pagkalaban TLPH, madalas makaki- makakita tayo ng mga ban heroes kay Daddy JP. Mm. Even yung mga Matilda, Chip. Oo. Oh. Eh, yung mga ganon. Yeah. Pero weakness, ano pa bang weakness? Siguro ang weakness ng TLPH is Aurora. <laughs> <laughs> Oo, oh, zero to eh. Zero even, to eh. even sa Oning, wala silang panalo this season. Parang may nakita akong post. Yeah, yeah. Um, parang zero, sa series. Ah, sa uh, series. Para uh, zero to sila. One, Weakness. Four, one four sila sa, ano. Ah, ano. Sa, sa Rora, zero four sila. Oo, uh, uh, yeah. Sa Onic, one four. One four. Okay. So wala silang panalo sa top one and top two. Kasi kung titignan mo yung player ng TLPH, parang perfect na rin eh. No? Like, Oo naman eh. Carl, like, ano ba bang may babato mo kay Carl? <laughs> Kasi sabi ng mga ano, yung mga nakikita ko sa social media, huwag ka na mag-OSS, Carl. Parang may mga ganun ako nakikita. Pero parang, uh. parang malakas naman yung wires ni Carl. May perfect game siya ng YSS eh. Recent oh, yeah. And <laughs> parang kung iisipin mo din in terms of hero pool, parang siya rin si Demon Kite. Nag-YSS, yes, yes. nag-assassin. Utility, assassin. utility yeah. Pero talagang parang sa ngayon, ah, based on performance, parang mas better lang talaga si Demon Gate sa kanya. In total, mm. ah, pagdating mm. sa lahat ng mga heroes. Ah. Sanji, Sanford, same-same lang naman. Oo nga. Di eh. ba? Eh. Si Sanford, pinakahalimaw ata ngayon eh. Na, sa, Mm-mm. sa kanila, sa kanila lima. Parang, pero, ang, ang, ang, ang nakakatakot kasi, kaya nung nag-isip din ako actually ng weakness sa, sa TL sa statistically, kaya namin magbigay noon na parang, oh, oh yeah, wag, kayong yeah. mag, wag kayong mag-YSS. Madali lang yun eh. Kasi Uh-oh. Ah, ah. sabi namin, 1-3 win rate niya. Madali lang yun. Pero iba yung kilala mo kasi yung TL eh. Tapos mm. mayroon pang factor na ano kasi, may, may playoffs factor. Oh, no? yung playoffs factor yung TLPC. Diba? Kailangan ba isama yun eh. so, <laughs> pero, diba, Depending uh, champion yun. Kumbaga meron na agad silang plus 20. uh-huh. Ay, pero ito pala, mer- i-bring up ko ang uh, interesting na uh, stat line dito. Mm-hmm. Ang ganda tayo sa sa TL. Um, una sa lahat yung pag even yung ano, pag even yung season. Mm. hmm <laughs> Tatatala sila ngayon. Tapos eto, dao, tatlong beses lang nag top 2 sa regular season ang TL. At nanalo sila ay kapag ayun, kapag hindi sila top 2, nalalaglag sila sa first round. So, ng, kunwari, ng playoffs? So, ng playoffs. Oh my uh, God. <laughs> di ba Omega, back-to-back, <laughs> tapos... Uh, oh, yeah. uh, ay, ano ba yung season 14? Sino may ito ba? Aurora. Uh, diba? Yeah, Parang ganun. So, yun yung stat line ng TL. Uh-oh. Salam sila kapag... hindi, hindi sila pasok sa top 2. Oh, walang upper Eh, top 3 sila. Yep. <laughs> oh. yun na. Oh, pag, season yun oh, na. No. So, every round 1 nila, hindi sila nan nananalo. Hindi sila nakakatagos. Tapos Falcon so, pa yung kalaban nila. Ayun. Makikita okay, natin. Okay. Playoffs. So, so baka yun yung weakness kung may weakness. Ayan. So, which brings us to Falcon. Anong theory nyo sa nangyari sa Falcon? Ba't sila Grabe. nag-struggle? Kasi, imagine mo yung, ano, let's say, maganda mm-hmm. talaga yung run. Ah, as in, parang scripted kung isip. Parang, parang siya, scripted talaga. <laughs> Sobra. parang miracle talaga na makapasok sila. At may comment natin yun. Na-remind tayong gano'n as Falcon. Pero hindi natin pwedeng deny na nag-struggle sila. So ano kaya, kaya yung eh. theory niya dito na, na dahilan kung bakit sila uh, nahirapan sa first? Parang feeling ko internal. Feeling ko okay. lang ah, sa, sa POV ko as an outsider hindi ko naman close yung mga players. Kaya ah. wala akong alam. Wala rin naman masyado nababalitaan sa kanila, mga hmm. The, parang the fact pa lang na binangko mo si Plap, mm. parang sa akin ha, parang may, may meron siyang malaking bagay. Hindi lang hmm. dahil mm. gusto mo siyang ibangko. Okay, okay. Ayun lang yung na-notice ko. Parang, si Perds, oo, yeah, parang try natin si Perds, ganyan. Interesting. Um, <clears throat> So in sa aming uh, mga simpleng tao lang naman from the caster's point of ah, view. Uh-uh. Ang inisip ko, uh, ano lang eh parang may expiration ata ang uh, isang lineup na lima ah, kayo. Ah, totoo. Grabe, ilang taon na <laughs> sila. season Baka nagkakaumayan na. Naglalaro pa kami. Ah, ah diba? Season ayan, Yung, ano na yan, oh, Like, oh, yung, yung run nila nun, ba? Um, mm-hmm. So, here's my thing um, naniniwala naman ako sa trust the process. At uh, nakuha na nila yung benefits ng pagiging lima together. Ang dami Pero, nila champion Even yung TL, even yung kayo, di ba? Parang Oo, may iniiba kayo every, hindi man every season, pero every every so often. Meron Parang at may mababago. isa-isa, eh, no? Oo, yeah. Eh, yung binago nila si Pandora. <laughs> <laughs> Which is hindi part nung main five. Oo, yeah. Yung Lucky Charm pa yung nawala. Or oh, Lucky Charm pa. So, um, uh, may factor kasi na hindi naman kayo magkakaaway pero nagkakaumayan kayo. Ewan ko kung... Oo, oh, yeah. Hindi, y- totoo naman yun. Even, even nung blacklist, hindi kami magkakaaway pero nandun yung parang, oh, here we go again. uh, kasi kilalang kilala mo na sila. <laughs> Oo, oh, ganun. yeah. Sobrang, ano siya, sobrang close niya. Sobrang kilala niya na yung isa't isa. Mm. Meron bang ano to? Kasi may theory din ako. Eh, parang, sa sobrang kilala mo nga itong isang taong to, tanggap mo yung weaknesses niya. Mm-mm. So pag ginawa niya yung weakness niya, isipin mo, ay, oh, nga, uh, ganyan na siya eh. So oh. parang hindi oh. mo na masyadong napupush na uh, sa sobrang tagal niya makilala, dati kaya mo pa siyang i-push na improve yung part oh, na yun. Yeah. Pero Wait. dahil kilala mo na siya matagal, hindi mo na siya ma-push doon sa part na yun. Oh, may, may ganun talaga. Yung mm. parang ano ka na, minsan kasi for sure, yung parang nakokompronta mo pa, mm. eh baka time to time nakikita mo na parang, ah, same na naman. oh. <laughs> So, nasa ano ka na sa acceptance. Oh, sa acceptance <laughs> not always uh, Go good. with the flow. Uh, go with the flow na lang. So, parang ganun. Hindi nila, hindi sila magkakaway. Kahit anong mangyari. Forever na silang magkakaibigan. Uh, wala ngayon. Pero Saka, talagang kailangan may magbago. Tsaka yung, <clears throat> ano, strat, strat ni Boss Strike noon, yung season 9, mm. na hindi kami pinaglaro. Uh-huh. Ano niya yun eh, parang mindset niya yun na ang isang team daw kailangan may ma- may mawala muna tapos pagka binalik mo ganun mas nandun na yung excitement oo. nangyari na, ano <laughs> naman nangyari naman na feel niyo naman yan ay ah, oh, so, oh, ano na, super true yun super true oh, okay. super true pero feeling ko kung nilaro namin season 9 eh <laughs> kaya pa rin naman yun <laughs> kaya pa rin naman gawin yun eh mm-hmm. so mm. sana season, season 10 na lang ginawa no mm well eh, well, nag-SEA Games champion naman kayo nun. So, ah, yeah. okay diba? Pero yun, no Yun, ano nga ni Boss Strike yun, yung parang inexplain din sa amin na yeah. sa isang team daw, pagka... Sa nakalimutan ko na. <laughs> May kasabihan siya sabi si Boss Strike noon eh. Yung parang yung sinabi ano... ni Boss Strike, yung parang, ko lang eh. The heart grows stronger ah, or something. Distance makes the heart go... Yeah, something younger. like that. Oh, yeah. Oh, parang ah, ganun. Uh, parang ganun. Pa-comment down. oh, oh para comment down nyo. Comment nyo na lang. Distance makes the heart grow fond. Something yeah, like that. Yeah, parang ganon. Yeah. Basta pag, uh, naka, pag, tanong nyo lang kay Boss Strike. Uh, tanong nyo na lang kay Boss Strike. Mm. Uh. <laughs> so, oh, yeah. Uh, those are the weakness. Ano naman ng mga notable na strike dito sa Falcon? Kasi for me, it's just literary experience. Saka, uh, syempre, yeah. yung pindot tas experience. Yeah. Strength. Parang sa mga hero picks din nila. Eh. Like, for example, si Ogwen Mm. Yung mga prangko. Suppress. No, Suppress. prangko yung kadya. Like for example, ito nasa harap natin. Yan. Tapos kay LTZ, parang same din siya with, ano, with Demon Ken and Carl eh. Nandun mm. din yung YSS, di ba? Mm. With all the highlights. Nandun din yung Assassin. 'di ba? Yung so, Lancelot, utility, utility din. nandun Red din. We all know mm. the utility of Kyle, 'di ba? Tapos oh. Plaptize, parang kailangan lang talaga natin makita ulit yung kulit ni Kyle. Ni, ni Plap, no? Ni Plap, Oh. Hindi so, naman parang, nawala kulit niyan eh. Oo oh, nga eh. Legit Grabe. ba? Oo, Or baka sa in-game lang inawala yung kulit. <laughs> Ayun, yun ang ano. Natira yung outside the game. Oh, yung outside the game, ginawawala kulit niyan. Pero lately, umaano-ano ano na rin. Especially yung yung laban nila versus TLPH. Nakita natin Hindi yung ko ano, kailangan lang nila yung mga panalo nila nilang regular season eh. Mm. Kasi mm. ang hirap nga naman maging com- confident din kung puro talo kayo sa in-game. Oo, yeah, yeah. Um, meron may si Flap, anong, meron siyang isang game na crucial din yung ipanalo nila yung game na yun. Tapos namintis niya yung unang final slash niya. Ewan ko naalala niyo. Sa 30. take. Ang dami ng error, sa, ng error sa Arlot. Arlot yeah. Uh, buti, pero buti na, na nababawi. Parang ganun. Mm-hmm. Uh, ano, so, yeah, I guess more, con, mas maging on point lang. Ito, oh, yeah. Pero para sa execution. akin, itong Falcon, kung may pinaka pinakaswerteng team ako sa MPL, ito yun pinakamaswerte sila. Mm-hmm. Kasi lahat ng tad, lahat ng kailangan na ipanalo at ipatalo ng mga kalaban nila nangyari. <laughs> grabe. Legit. yung ano tawag doon, yung condition, yung condition. Lagi, oh, lagi oh. na pinag-usapan ni Bian, grabe, ano ba tong palko na to? Ang su- ang swerte so, na. Sobrang swerte. Lalo na. No, Hindi mo alam run. kung ano eh. Meant scripted, to be. Scripted kasi MPL, guys. Oo, oh, legit. Parang sobrang scripted talaga. Nag-top 8 sila. Parang kung, parang kung i-mathematical mo yung chance nila makapasok ng playoffs, parang mga nasa 5% less than lang yeah. na. <laughs> Oo, oh, agree. So, meron kasi time, ano, nakausap ko isa sa mga higher-ups ng Falcons. I won't name names, pero parang uh-huh week 6 pa lang or five, even 5 nga ata tinanggap eh. na <laughs> tinanggap na nila parang <laughs> oh ano na lang uh, basta sabi ang words niya ay go out with a bang na lang. Oh, parang yeah, ganun yeah. na sila. Ma- maaga. May mga maipanalong matches kahit paano. Mm, graceful, parang ganun. Eh, ayun, <laughs> pasok pa rin. Oh, legit. Ang Pag natalo nila talaga yung TLPH, magugulan tanga Pag ko sa talaga kanila. nag-M7, miracle run talaga yan. ang ganda ng documentary nito kung meron Oo. Oh. mang vlog to. Mm-mm. Matik na yun. Tutukan nyo na yung camera. Pero kung sabi nga kay Wise, kung merong teams na pwedeng makatalo sa TLPH dun sa mga nasa baba, parang palko. <laughs> Kasi parang ano, kilala na rin nila yung isa't isa walang aurahan. Ay, oh, ilang nga, beses na din sila nagtapat, uh, ilang beses na nila natalo yung isa't isa. So parang scary for TLPH to for me. Panalo oh. pants dyan? Kasi mas mas may pressure sa TLPH kumpara sa Falcon. Ang ang pinaka siguro din nila sobrang kilala is si Oheb kasi yun yung bago. Uh, yeah, pwede. Kung di ako nagkakamali, wala pa atang panal. Ay, isang beses pa lang ata nanalo ng Falcons or something. Yung Basta, SEA Games? Oh, uh, yung, nung, yun pa lang ata yung panalo nila kay Oheb. Pero mm. other than that, parang loose trick sila kung isipin. So, yan. Yun, um, Oheb is the, ano, the, gonna be the factor. Which brings oh, me kay Super Marco. Nagulat ako kasi, nung mga nag, pag nag-hard carry Super Marco, low win rate sila. Pero pag nag-ano si Marco yung strong lane like Harit, or Mm-mm. recently, pag nagpa-fighter siya, parang... Ay, mga CC, na. ganun, yeah. So, Um, props to Marco. Ay, ah, kasi yun eh, parang evolution eh. Parang Oo. Ah, hindi ah. pwedeng puro ikaw yung buhat as gold laner. Oo, totoo. ka din. So, ah, Lalo na panoorin- sa meta ngayon na kailangan nag, nag-a-adjust talaga yung mga gold laners ngayon. Yes. Hindi ka pwede. <clears throat> Um, depende yung sa draft eh. Katulad nito, ah ah, mapapa... Ay, hindi ko alam kung high priority Harit dito. Pero parang ganun, shoot siya. Siyempre, Oo, yeah. kailangan mapagaan mo yung buhay ng ah, drafter niyo. <laughs> Oo, <laughs> totoo. and and ano balikan lang din pala natin dun sa Twisted Mind. Kasi Ay. parang speaking of gold laner, parang hindi ko pa nakita si Nosha mag-fighter, yes, <laughs> gold lane. Yes, hindi pa, hindi pa. Oo, yeah. Though in, though depende kasi kay Coach Bon or sa Twisted Mind kung kung paano nila i itatake yun. I-take ba nila yun as weakness? Ah. na, uy, kailangan natin mag-try, kailangan natin pilitin si Nosha mag, mm. mag-fighter or itatake nila yon as strength na, wag nating pilitin kasi kung gold lane sa gold lane, malakas naman siya sa marksman, bumubuhat naman. I-adjust na lang natin si MP na wag nating ipilit yung wires sa kanya. Tapos i-amplify natin yung utility and yung assassin ni MP para at least mm. balance pa rin yung lineup natin. Yeah. And with one week preparation, para mas inclined ako dun sa na, patibayin ah, na kung, lang. Na. Patibayin kung ano na lang yung malakas kayo. Mm. No? Kaysa hmm. ipilit na para lang makapag-wires si MP, i-adjust hmm. si Nosha ng buong buo. Yeah. So yan, ano, expect Granger. Kaya yan. <laughs> Oo, uh, yeah. More Granger. Tapos wag na YS si MP. uh, oh, yan, yan. Yan pala, may kiss to victory na. Ah, uh, yeah, may kiss <laughs> to victory. uh, okay, so panoorin natin itong uh, unang clip which is for Falcons. we'll start with uh, ah, 9 minutes 23. Bakit ko kaya ninote ang 9 minutes? Tama ba yan? Yung First Lord. Ah, eh, ano ata to? Ogwin. Eh, uh, ah, game 3? Oh, ah, tama. Game 3. Okay, so, um, okay. 0-3 pala start to para sa TL. Lamang na lamang TL nito. Oo, oh, eh. yeah, yeah. Naalala ko. So, um, napanish lang sila dun sa top. Napatay itong si Carl. Pero, ah, hindi um, ko malala kung anong gagawin dito ng Falcon. Bakit ko siya <laughs> ninote? Yeah, play natin. Ito yata yung sa ni Ogwen si Carl pero hindi nila na-burst. Ito yata yung Retry. Oh, oo. oo. Okay. Ah, retry nga. So, In- pag inislow slow mo natin to, I can confirm, uh, hindi, nauna talaga mag si Kyle. Hindi na, hindi naka-retry on time. Etong si... Ah, ito yung sinasabi mo, Wise, yung ang aga ng retry ni Carl. Or, nga pwede natin. nating, pap, sorry, Parang uh, ah, B, mo pwede mong ipindutin yung ignore sa taas. <laughs> yung, ano, Eto? yung sa Epic Pen. Hindi yan. ah, yung sa, ano ba yun, update available. Ayan, ito update available. Ano gagawin? Ignore, Ah, okay. ignore. Sorry. Ayan. <laughs> Hindi ko siya napansin. <laughs> Oo. Ah, yan. Eh, in- mo ko. Sige. So, makaka-retry si Kyle. tas yung retry ni Kyle, hindi nag-cooldown yung kay Carl. Ayan, no. Back, ay, ewan ko, paano mababak na konti yan? Ibang game ata yung napanood natin. Eh, baka ibang game nga. Oo. Ito yung ano. Masusunod. Hindi, parang sabay na sabay lang. Sila. Parang sabay na sabay. Meron na, ang nakita eh, try mo wise, ano. Kasi, ay, ano note ko dito, hin, yung, nauna lang, nauna yung, naka ano eh, naka eh, nakaretry si Kyle. Ay, oo nga, yeah, yeah, yeah. Ayan, patay na yung Lord. Na sumabay sa skill yata ni Kyle. Hmm. Ah, nagulat ako na buhay siya. Kasi, Kaya nga, eh, nakapag-dash out pa after Mm. Parang nag-turn rose yata siya Ay, nag-turn rose nga siya. Mm. Uh, Tapos retry. Tapos dash out after ng Tone Rose. Kaya siya nabuhay. I have a feeling, nung, nung inaral ko to, parang maganda yung move ng TL eh. Na, in fact, yung talon dito ni JP, sobrang ganda ng synergy nila ni Sanford. Uh-huh. Ah, Kyle ah. talaga yung target. Tapos nandun din si Mm-mm. Granger, which is, if you think about it, lahat ng yun moves, pag sinama-sama together, ibig sabihin, tama yung move ng TL. Oo, oh, yeah. Nakita ko rin niya yung, yung inumpog nga, diba? ginulungan ni Daddy JP si, ano, si, si oh. Kyle. So, uh, naka, naka-note ko dito, tanungin ko daw si Wise, ano ba ang mindset sa retrihan kapag ganyan na, <laughs> paano ka, paano ka pa makaka-retry sa mga ganyang moment na lahat oh. binuhos na sa'yo, oh. makukuha mo pa rin. Check nga natin saglit. Ayun na, mabubunggo siya. Pati eh. low na siya, eh, oh. Ayun, ito mo. Nagdash siya. Bungo. Ah, binunggo. Sanford. Sanford. Nagdash. Nandun yung Nag-SS. Sabay Torn Rose Retry. Mm. In fairness kay Flap, minukaan niya yung Granger para ano, Ah, para medyo. ma- makatulong. Pero ang ganda, feeling ko parang ano rin, eh, hero master rin ni Kyle eh. Ah. Sobrang minaximize niya yung ano, yung, yung parang invin- invincible mechanics ng SS. As hmm. pagka-SS invincible, tapos nag ano, nag Thorn Rose, hmm. invincible ulit. Tapos saktong, sumaktong, saktong nababawasan yung Lord sa Red Tree. Mm. Sumabay sa Thorn Rose. Galing din talagang pumindot ni Kyle. Sa- swerte din yan. Si <laughs> ano, Kyle, ah. kasi... Hindi, ka- ka- Hindi, tamo, calculated niya eh, pagka, eh, oh. tanong back siya, wala namang ano eh, sumunod agad eh. Ah. Hindi, hindi. Sumunod si, ano, si, ayun, si Sanford. Kaso hindi naman, wala pang stand. Matagal pa yun. Hindi eh, Kaya nga, ay, no, nag, ano pa siya, nag-SSN, dami Oo. pang ah. ginawa eh. Kumbaga, kung may ano dyan, imagine mo, may mage dyan. Hindi, alam din ano. kasi ni, ni Kyle yun na oh, kahit mabunggo siya na... Pero swerte din niya. May halong swerte na rin Paano yan. kung ang sanib sa ano? Parang hindi rin eh. Kasi, Kasi naka-immune... Joy naka, yung mindset dyan. Naka-immune din si Kyle. Etong Joy, ka, gets ko yan kahit ganyan kalayo, abot yan eh. Oo, Oo, oh, Tsaka ang ganda, oh, three stock, tapos ano, andyan no. Oh. Oo. So, sa kakanta na lang yan eh. Oo. Ay, sakit niyan. Grabe din yun, Lord. Eh, oh, lahat umangat kasi. Ayaw, eh. uma, din ng, ng Lord. Pero yung retry talaga. Tapos eto si Oo. Flap, ayun nga, hinarapan yung Ranger. Oh. Pero ano yung ano mo dyan, mindset mo? Kunwari, Oo. ko si, ko yung magre-retry. Wala, hindi ako magaganyan. Naka... ah, That's naka, na, patay ka, hindi ka nakapindot. <laughs> naka, ano kasi ako, naka-utility ako eh. Hindi ako pa madaming galaw-galaw eh. Ito kasi, daming, gala, ano eh, galaw-gaw tong si Lancelot eh. Pati hindi ka mapapalo ng ganun. Tama yung <laughs> pag sa akin, kay Yawi, oh, pag inaano ko ni Yawi tsaka ni Sanford, patay na agad. Naka-hard tank eh. Oh. And, oh. pero pag ano, para, paano mo, ano to, parang... May chamba, ano na lang din yan. May, may swerte na rin yan, coach. Swerte na may kasama. Ano? Ako, swerte oh, na may kasamang na, pindot. Oo, oh, pindot. Oh, naman. Oh. Mm-hmm. Okay, okay. Gusto ko yung ano, yung, yung isa sa mga pinakamalupit mag-retry sa Pilipinas ay yung sinasabi na may may chamba. Minsan ba, ano mm. ano na, totoo, totoo ba yung chamba sa retry? <laughs> Totoo yun. Kasi tamo, coach, parang, ano sila, oh, parang point second lang yung, ano yes. ano yan eh. Yung difference oh. yan eh. Kumbaga, pa, paswerte yan na lang, oh. Actually, mm. kung ako tatanungin, oh. ang ganda nga rin ng pinot ng retry ni Carl eh. Oo, oh, sakto. Sobrang parang, ganda rin ng pinatang retry ni Carl. Yung parang siya na rin yung Lancelot. Oo, mm. yeah. Ang ganda. Even nung mga nakaraang, yung mga last games din nila, ang oh, gaganda ng mga retry yes, ni Carl. Yes. Grabe. Mga na-steals niya yes. with Hayabusa. Play. Yes. Ang yes. gaganda. Kaya sobrang... You oh. mm. Parang point second mm-hmm. lang. Oh. So, <clears throat> minsan, ah... Uh, nasa ano talaga, minsan may part ng swerte, pero hindi ka sa swertein kung hindi ka magaling pumindot. Oo, uh, yeah. May pindot na sila tapos In, oh. Ah. Dinagdagan pa ng swerte. Yeah, kaya I, I feel like yung go dito ng TL, para sa akin, tama yung ano, yung Lord dan sila dun. Eventually ata sila mananalo ng clash eh. Kung, uh, or, hindi na natin alam. Grabe yung paangat ng Lord. Oo, Tatlo yung umangat sa ano, TL. Patay din si Marco eh, oh. Kadya ngayon ano, ng ano, eh, no? Ano? Suppress ang counter sa Angela. Mm-mm. Pati Parang dalaw na kasing sinabunutan mo sa kadje pag sumalip sa choi <laughs> tapos. Uh, pero grabe nga tong game na to eh. Ilang beses nabunutan si Carl, pero hindi siya nababurst. Uh, Dahil din sa Angela, mm. kunat niya eh. Um, punta tayo sa 18-minute Lord Dance. Grabe, oh, yan yung game na nagpapasok sa Falcon eh, no? Oo. Imagine grabe, mo, no? gra- grabe talaga yung kwento nito kasi lugi sila sa early. Kaya nga eh. Tapos yung, <laughs> oh, grabe. Pinusuan. 18 minutes. Ayan, ito yung Lord Dance natin. ito yung dalawang veteran sa Lord oh, Dance. Ito, eh, no? Masarap panoorin. Uh, flap ata ang MVP nito. Uh, oh, grabe si Flap dito sa gitna to. Makikita nila to si Sanford. Eh. Uh, oh, grabe, tingnan mo yung... Minsan talaga ma- maintindihan mo bakit yung mga nagla, naglalapo ayaw ng ano, pinapaban yung Esme. Sa lugi, lugi kasi talaga sa ano. Oh, yeah. Imagine mo, um, oh, 1901 ata. Ay, pare yan. Malapit na. Late. Hindi ko rin alam paano nila makikita. Magpapakita lang ba si Sanford? Ayun, nagpakita. Lang. Ganda ng ginagawa nila sa no? Kahit si Daddy JP. Mm. Binivision na din talaga yung top side. Ah. Nagkakaamuin yung dalawang ano yun. Eh, no? Binibigyan ng space yung Angela. Kita ni, ni Flap. Ito ang isa sa mga start ah. ng Angela eh. Ah, nagdo siya. Si 4D. Ay, hindi rin. Tagal naman, na, ang tagal ng Lord Dance. Kaya nga, vision, vision talaga. Uh, <laughs> ayun na. Ay, ibe-burst uh, ng ano. Si Sir Few. Ng Falcon. Grabe oh. ang ganda ng laro ni ano Fiddy eh. dito eh, no? Mm-mm. Nung, yung parsa niya. Wala na, yun no. <clears throat> Parang layo nga, no? Bali, uh, ano yung note dito ako? Oo nga, eh, hindi ko rin alam Baka eh. Baka nabawasan si Santo. Bakit yan. nga... Ma- Bakit sila nag-start ng Lord? Bakit si... pero kasi kung magsa-start ka talaga, ng Lord, ko na po si Sanford eh. Dahil sa Dangerous Grass yan eh, oh. Hindi niya in-expect si Few, no? Dangerous Grass. Oo nga, napok pala si Sanford. Kaya talagang tinapos nila. Parang mm. siguro pinapatunog lang nila yung Lord. Mm. Parang wala silang goal talaga mag-Lord niyan. Eh nakita nilang napok si Sanford. Parang dun sila nag-isip na, ay, mm. kaya na natin. So, di- oo nga, baka nga Dangerous Grass nga? Kasi yung si Few... Yung si Sanford, parang imposible error, mag-error na ganun eh. Oo, oh, yeah, actually. Dahil sa dangerous grass nga. Pati mm. dahil din sa lineup. Kasi oh, sa Esmeralda, kayang-kaya ni Plap humawak ng Bush. Imagine mo talaga yes, umaabante yes. talaga siya kasi hindi siya mapapanish sa lineup ng TLPH. Yes, Samantalang si yung lineup ng TLPH, kayang-kaya silang mapanish ng Kaja. Yeah, yeah. Kahit sino sa kanila. Kaya hindi sila nakakaabante. Mm. Tapos sinamano pa ng dangerous grass na ang daming damo na parang kailangan mong Oh, isipin. And for mm-hmm. sure, habit hindi pa na, wala pa sa wala pa sa uh, puso at mm sa utak ni Sanford yung ganong grass. <laughs> Totoo. na siya baka nga ano, no, baka kaya binabalik ni Daddy Ogwen yung kadya. Baka dahil sa dangerous grass. <laughs> no, kasi pag kadya ka, parang hirap mong malaman kasi ang bush yung kadya. <clears throat> so, ang last dito is uh, 24, ba't kaya? 2041. Pero tapos na ata. Ay, yung ano, yung push. Yung ano, yung hatak ni Daddy Ogs. Ba- balik mo. 20. Yan, uh, yung The Win. <laughs> yan muna. Parang nag-champion eh, no? 2041. <laughs> Grabe, qualification. Ay, yung kay Daddy JP. Oo, kay Daddy. Ayan, oh, kay Daddy JP, tama. Yung gumulong mag-isa, kahit ang lalim. Yan ang ng, ano. gusto, yan ang talagang... Yun yung, ang dami nag, dami nag, oh, nag, da- uh, ano dito. Bakit kaya, no? Sabi, may, may bagong kasalanan na naman si Daddy JP. Ano kaya Tingnan nga natin. <clears throat> Yan ang dapat itanong mo kay Daddy JP. Ah, sige, maganda. <laughs> Pero tingnan lang natin. Parang sure naman na ma-dedep in Lord kasi kalahati na rin even before pa. Yes. Pati wala ka na magagawa, basag na talaga tong mid eh. Mm. Ayan o. Oh. Ano kaya Para kahit hindi siya ma-dead, kahit hindi niya Hindi niya ipilit yung sarili ipilit, niya. makiklear at makiklear na. Ah, kasi mayroon ba mga play na may magsasacrifice para makapag def Parang, parang ganun? never ako. Na- parang nga. Eh, parang never ako nag-shot call ng, yung sacrifice ka sa likod pa, deads ka. Para ma def <laughs> na. Meron yung nagpapahabol. Oh, yun. Yun, pwede. Yung nagpapahabol, yung mga, yung By time. mga by time. talaga, yung t- kiniklear na yung isang Oo. lane, ganun. Meron nun. Pero yung magpapadads ka, s- na magpapadads ka talaga, wala. Wala siyang, walang kukulit Oo, oh, wala, din sa walang eh. ano yun, layo, layo ng kakampi niya. Ano kaya Ay, to? talaga umumpog siya. <laughs> no? Oh, talagang... Hindi siya yung nagpahabol eh. Talagang sarili, kinumpog niya, niya talaga. Niya eh. Hmm. Kaya siguro parang hindi mo rin masisisi yung mga tao kung bakit kino-question na. Wow. Bakit ka pumasok sa lima? Oo, tamo. Oh. Layo ng kampi oh ang, ang question din is, if hindi niya to ginawa, defable ba? Which is the answer, I think, is yes. Sobrang defable. <laughs> wala, wala nang plano eh. Wala nang plano yung ano, even before pa niya on to Next learn na yan eh. No? Oo, next learn na. Even yung Falcon, wala na silang plano mag-push. Uh-huh. Even nga itong sabot, parang di, may hirapan silang i-push eh. Pwede siguro para sa ult. Ayun, kaya yun. At talaga. Kasalanan ni Daddy Combination lang ni Daddy JP, like parang alam yung silip, nandito silip. ba sila? Napaisip si Perks, oh. Ba't niya pinasok ha? yun? Sabi niya, <laughs> bakit? <laughs> Nakangiti, oh. Nakangiti si Madam. <laughs> Baliktad yun. Nakangiti, two sides of... Oh. Two sides. Oy! Pumasok! Two sides of the story. Tapos si, eh, si Madam Mitch ba yun? Oo. Uh, uh, ay, ay, ba't pumasok? Ayan, check lang natin. Nice! Parang, Pili ko si Daddy JP ang makakasagot talaga. Siya lang talaga. <laughs> Siya lang na walang... talaga ang makakasagot. Kung anong pumapasok sa mm-hmm. Daddy JP, parang ano eh. Oh. Or baka, baka, kasi may mga times din sa mga pro player, minsan sobrang nag-overthink lang. Baka akala niya, kailangan niya pang i-buy time. Ah, baka nasa utak ni Daddy JP is... ah, kasi pag pag nasa in-game ka, dami mong... Ang dami mong naiisip eh, pag oh. in-game eh. Ang daling sabihin kasi wala namang pressure sa atin ah. ngayon. wala tayong iniisip or what. <laughs> Hindi naman natin kailangan mag-upper bracket. Oo, wala naman tayong <laughs> pinaglalaban para sa upper bracket. Kaya ang daling punahin eh. Iba ka oh, mamaya, naman, oh, may naman. mental ano na pala to kay Daddy JP. Oo. Oh. Siguro din may nakita sila sa screen na nang ganda yung sitwasyon. Oh, yeah, na, parang... Actually, yeah, may point din yan. Baka mamaya may gumawa sa kanya niyan, tapos sabi, sabi nila, yung galing nung ginawa nun, try nga natin minsan. Mm. Eh, hindi pala ito yung timing. Yeah. At yun. sa na, playoffs. At yung last play dito, yung first, ah, flicker ni ano, Ogwin. Um, ah, yeah. okay. So maganda yung flicker niya dito kaya nahuli niya Sanford kung yun. oh, kahit si Sanford na kasi 4v5 na to eh. So, na-interview ko siya, na, well, nadaanan ko siya. Tapos tinanong ko siya, grabe yung huli mo, tinarget mo talaga sila po. Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi daw. Ang target <laughs> niya daw dyan yung Joy. Tapos nagulat siya ang nahatak yung ano. Ayun na, <laughs> yung... Kaja Things. Kaja <laughs> Things, just Kaja Things. Nangyari, nangyari na din sa yan. Lahat ng Kaja, even top ng global Kaja, piling ko nangyari na sa kanya. Okay, ah, okay. Kasi ever since the nerve yung ano ni Kaja, yung ultimate niya. In distance. Yung distance, ang laking bagay. Mm. Piling ko nga ano, ibalik lang nila yung, or increase lang nila yung distance ng SS ni Kaja, babalik si Kaja sa meta. Mm. Ayun lang talaga yung nagpapahirap sa kanya ngayon eh. Sobrang Para din napis. ako nag-champ, nag-upper bracket. Yan, eh, <laughs> nanalo. Oo, ah, yeah. Na, kung pinusuan mo ba yan? Oh, para akong feeling ko, nag-champion ako eh. <laughs> Pero oh, sobrang crucial ng game na to for TLPH kasi ang dami Oh, nagsabi na benta and all. Parang kung nanalo sila dito kahit 2 tapos nanalo sila ng 2-0 versus AFC Bre nung last Upper match nila. Sila, eh. Upper bracket sila, no? So, um, kung nanalo ang... Kasi 2-1 yung Onic eh. Mm. Kung nanalo ang, uh, ang ano dito, TL, sure upper bracket sila. Ganun. Mm. Parang doon doon yung time na walang habol ang Onic. Ah, nagkaroon lang sila ng chance sumabol dahil natalo dito. Natalo, correct. Ah, so kahit manalo sila dito 2-1, 2-0, sure upper. Mm. Oh my God. See? Ganun ka, ano. Ganun ka See, crucial. Hindi benta yun. Porket close sila ng Falcon or what. Mm. Sobrang importante. Like, kahit naman ata close kayo, wala tang... Oo, yeah. <laughs> ano ba? Anong, hindi natin mag-guarantee 100% kung wala talaga. Uh, <laughs> pero sobrang litan chance. Mm. Tsaka, ano naman, kung ano naman to, parang ang tagal na sa liga, di pa, di uh, na mag-ano yan. Okay, so yung next natin, uh, one of the few last few ones. Since this is for TLPH naman, uh, ang masasabi ko naman dito ay individual skill din ng TLPH kasi yung and yung uh, balik natin sa 1530. Mm, ito yung perfect Carl TZYSS game. Ito masasabi ko ano na eh. Parang from mm. outside looking in, kanya-kanyang diskarte eh, ng TL. Oo. Na malupit na lang talaga sila. <laughs> so, wala lamang naman sila dito. Pero makikita ninyo kung paano nila i-outplay yung mga katapat nila, yung mga mm nakatoka sa kanila. Mga pindot. Mm. So, ayan. Normal Eura things. Kung, ano nangyari? Ay. Naglag lang. Nabalik okay. natin. Ay, naghang Ay, talaga. Naghang yung broadcast. Mm-mm. Ayun. <laughs> Tumalon. Ah, nagkaroon pa talaga ng team fight. Mm. Ayun, no, no. Paano mo explain? Wala na eh. Gali, pinindutan na lang eh. Oh, parang pinindutan na lang nila. Di na nila dinaan sa Lord or what. Oh Tapos ito si Carl. Hindi mo pwestuhan ni Carlo Lopez. Ganda na pindurin ni Sanji. doon. Grabe si Sanji Sanjay Grabe yung ano niya. No. Si Sean talaga yung target niya eh. Mm oh, pindot talaga. Tsaka galing na, na din, lead. galing na din sa Twisted Minds ata. Eh. Yeah, yeah. Galing top din, eh, gal, sorry. Galing, ano ba tawag nyo dyan? Art L1? Ano ba tawag nyo dyan? L1. L1. Galing L1 si Sanji dun, di mo rin talaga may expect. Na nakaikot na pala. Nakaikot na. So, <clears throat> honestly, what, nothing to say about TL eh. <laughs> di ba? Parang wala silang weakness. <laughs> Walang <laughs> weakness eh. Ito na, kaya di na winter kasi syempre may conceal. Bawal ng Ayun, uh, ganun lang simple. Ah, siguro kung sa TL, baka ang ano, ang first winning condition mo sa TL is first turtle. Sila din kasi yung team na pag pag ano, pag pinahawak mo sila ng first turtle, parang ang dali nilang mm. i-maximize yung... Kaya kunwari ano ah, nagkaroon lang okay. sila ng turtle, walang nangyaring kills or what. Mm kayang-kayang i-maximize ang TLPH yung, yung isang turtle na yun okay. into super malaking bagay. Sige, may homework tuloy ako mamaya. Mm-hmm. Research ko ko ano win rate ng TL pag nakuha nila ang first turtle. First turtle. Yeah, as, eh, sobrang importante yun. Okay. Kung yun. kaya mong maipanalo yung first turtle sa TL, ayun mm. na yun. Mm. First winning condition. Yun pwede ko isulat ng... yan sa Kiss to Victory ka. Yes, <laughs> pwede. yun yung ginawa ng Aurora, yung naka YSS Demon Kite oh, isa na yun. Di ba, binurse sila si Carl. Hindi niya in-expect na mabiburse yung Predrin Ay, Predrin. Oo. Binurse ng wire sa slap. naging easy game na. Mm Ang lupit nung, ano, nung parang yun ata ang pinaka masasabi Gamit na ulti ni YSS. Oh. Ako ako din para sa akin yung pinakamalupit na ano na Fred na binugbog sa, sa first or Oh. <laughs> Kasi sa dalang nun eh, mabugbog. Oh, Fred Tsaka Carl pa. Ang ang ang nakita ko rin sa TL, never silang nabugbog ng ganun before. Wala yeah, maalala. Never nga, never. As in. Even nung kapanahon na namin, parang never. Mm. Wala talaga. Parang yun yata yung pinaka na, napaghandaan, nabugbog sila Mm-mm. for lack of a better term. Yes. Um, so, uh, ano na ang ating ano dito? Prediction? Saan na tayo? DLPH. DL, ay, oo, hindi tayo nakaalis sa prediction. uh, ah, okay. <laughs> Ah, game. DLPH versus, versus Falcon. Okay. Ako feeling ko malaki lang ang chance na malason ng palkot ang TLPH. Pero TLPH pa rin ako. Okay. Oh. Game 5 yan. Game 5 ako dyan, tas ano, TLPH man oh. nalo. Oh, unanimous TL din ang uh, ah, hula ko dito. And I'm I'm saying this kasi parang give credit where credit is due mm. sa TL. Malakas talaga sila. Itong Falcons kasi parang isang tilt, one tilt away lang sila from losing the series. Parang Kaya ganun. Eh. Para sa sabog. Oo. Parang what if pero, that day, pangit gising ni Flap, di ba? Pero wait lang, meron kang research coach na ano Ayo nga, pag no? yung TLPH top okay. Hindi so, pa sayo, okay, expect ko ba ang bulsa ni Wise na papuntang Falcons <laughs> dahil doon? Hindi, Parang TL page TL. talaga ako eh. O, depende sa ads. Oh, <laughs> depende, depende, depende sa taas. <laughs> depende Mamaya, sa... ano pala yung, ano eh, <laughs> Falcon eh. Oo. Uh, well, di natin masasabi ngayon, pero I think um, consensus naman ng mga tao TL. Tsaka, ah, Oo, oh, yeah. ano eh, Golden Road. Parang nakikita ko, ano eh, gusto kong magawa. And honestly, kung TL naman, playoffs, mas ma- for sure ma-fix nila yung mistakes nila. Tsaka, uh-uh. meron silang support system para ayusin yung mindset nila. Mm. Tingin ko. Yung Falcons, ang lalim nung problema. Eh. Parang may ah, Oo, oh, ugat yeah. na malalim. eh. True. So, yan. Uh, when let's go to the upper bracket teams very quickly lang. Um, strengths and weaknesses lang din ganun sa side ng uh, Onic. Meron uh, makikita natin ng susunod mm. na clip ang Onic, uh, ah, nandun pa rin naman yung mga strength nila. Ang pinaka-weakness nila kapag YSS. Kaya oh. eh. <laughs> Yung YSS, no? Tsaka Parang, pinipilit nila yung ano eh, yung... Open 1-1. Open 1-1, oh. mga ganun. Sa draft, no? Ang weird, yung draft ng... Ang, ang, ang hirap siyang i-prove sa mga viewers. Pero ang, na, ang yabang nung draft nung Onic eh. Ay nga rin sinasabi ko eh. <laughs> At, na, yun din yung word na gamit. Hindi ko siya sinasabing mayabang kasi ang pangit pakinggan. Oo. Pero parang ganun, ganun din yung dating sa akin. Na, mm. Pero in a way kasi, mayabang siya pero iniisip ko rin na ay baka mamaya gusto lang din talaga nilang subukan as early as now. As regular season. Kasi regular season pa lang para at least pagdating ng playoffs, alam nila kung kaya ba talaga nila or hindi. Pwede. Hmm. Pwede rin yun kaso we do not recommend <laughs> that. hindi, mm. -hmm. hindi, pang, uh, hindi siya pwedeng gamitin ng So, mm. bakit siya ma, ma quote-unquote mayabang or in, um, parang weird kasi parang baka ano ba to, tayo ba to sa Oni? Kasi naalala ko nung mm. season, was it 8 or 7? Binigay sa inyo yung Estes eh. Parang the only team na nagbigay sa inyo ah, Estes. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oo, yeah. Was it 8 ba yun? Parang ganun. Mas Matilda natalo. yun, Matilda yung sa 8 eh. Ayun yung hindi nila binaban yung Matilda. Season. Ay, ah, yung regular season? Nakapag-SS kayo nun eh. Ah, oo, yeah, yeah. Tapos yeah. naka-funny ata. Naalala si ko Kyrie. yun. Mm-mm. Tapos ang nangyari, parang sigo, from my from my eh, point of view. Eh yung win streak din yung Onyx ng season 8. Tapos mm. parang wala kami nung unang tapat namin, talo kami sa kanila ata, I think. Baliktad ata. Kasi naalala ko may kufra si ano eh, si Haji. Uh-uh. Pero yun yung binigay nila yung Estes. Oo. So talo yung Onyx nun. So parang that was literally eight seasons ago. <laughs> dinosaur era. dinosaur era pa yun. <laughs> Ngayon si, o oh, di ba, mismo na, si, ah, uh, so, dati yun, coach, ngayon si Coach Wynat, meron silang habit na binibigay yung Uh-oh. best heroes ng kalaban. Um, yung unang dalawang games na nalaro ang 1-1 after being 100% ban ay pares galing sa Onic at oh pares yeah. talo. <laughs> so, parang uh, the point is, parang na-overconfident, no. gano'n. Oh, o baka oh. confident lang talaga sila. Kasi ako, ang naging mindset ko rin noon, baka kasi mamaya gumagana talaga sa scream nila hmm. na natatalo nila or nakakaya nila. Meron ding factor na baka mas maganda yung trade na makuha niya. Kasi minsan, di ba, oh, yeah, yeah, yeah. first two picks mm na makuha mo, mas maganda. Uh-oh. Parang ganun. So, yung nga rin sinasabi ko kay Wise eh. Kasi ako, nung tinatanong ako ni Wise, tingin mo mo open pa ba yung 1-1? Sabi ko, baka possible sa playoffs na yan. Yung tipong mm. pag umabot ng mga game 4, game 5, tapos yung parang kailangan mo na talagang i-respect ba? Tapos kailangan mm. mo ibigay yung one-on-one para makuha mo si ganito, ganyan. Oo. Yung parang katalaga ng trade. Trade sales. Oo. Oo. Pero nung dinrap nila yung one-one nung mga nakaraan, parang in-expect ko, ano kayo pang counter nila? Parang mm. wala naman ako nakitang parang sobrang hard counter sa one-one. Mm. Same, same. Na pick. Parang ang dating is, gusto lang, si, parang ang kaya naging impression is, ah, baka gusto lang talaga nilang i-time check pagdating sa pindutan, mm. galawan, kung kaya ba nila. Oh. May time pa nga, inopen nila yung 1-1, pinerspect ng kalaban, tapos si Bruce Brusco pinilit pa rin yung Kalea. Mm. May ganun. Tapos sabi ko nga nung time na yon wow, tapang ni Bruce ko ha. Oh. <laughs> Binigay nila yung 1-1. Ano, so, titetem check lang ni ano. Team Liquid pa nga tayo yun eh. Ay, para sa Team Liquid pa yata yun. So sabi ko, grabe si Brusco. Mm. Nagkalea pa rin kahit may 1-1. Ayun, natalo. <laughs> So, ayun, yun siguro yung yun yung weakness para sa akin Onyx sa, sa sa drafting. Pero may mga times naman na perfect in draft. Katulad ah, oh, nung yeah. binigay ulit nila yung 1-1 tapos ang trade nila far sa far sa plus ay hindi, binigay basta far sa 1-1 yun. Ay oh, binigay nila yung 1-1 sa kabila tapos nakuha nila far Tapos next game nakuha nila Farsa sa plus 1 which is Farsa kasi counters the 1-1. Oo, yeah. Ganun. Parang so, eh, sasan mo lang sa malayo. Mm. So, para parang, mahirapan na mag... May mga times naman na on point talaga ang mm-hmm. Onic. In fact, madami naman times na on on point. Yun lang, questionable lang kapag nagbibigay sila ng mga OP hero sa kalaban. Oo, yeah. Tsaka hindi lang OP, ah, mga signature hero. Ibig sabihin, ibig kay Oheb binigay. Oo, yung ano, true. Ano, yung 1-1. Parang... Kasi even sa ibang regions, hindi rin basta-basta in-open yun, di ba? Exactly. Yung 1-1. Mm. So, ayun ang kanilang weakness. Ano ba nangyari sa, ito, this is 18.13. 18 minutes and 13 seconds. Join ni ano? Ay, ay, ito yung nagwala yung Joy ni King Kong. Ito yung first time ginamit ni King Kong yung, sa ano. yung, yung ano nila, Skin. M-Skin na Joy. Yan, hmm. naalala ko to. Ah, ang, ang nagaganda na ako dito kasi, yung una niyang attempt, hindi niya, ayun, di ba, nagpapastack-stack na siya ng dash. Tapos, Mm-mm. sobrang kabisado niya yung layo. Tingnan mo, mak- makikita niya na hindi maganda yung unang laban. Sa susunod siyang laban, gumo. Tapos ang layo mm. ng pinanggalingan niya. Kabisado niya yung layo ng dash ng Joy ng sobra-sobra. Talagang Ito. pinapakita niya na skin niya kasi yung Joy. Ay, no, parang yeah, okay, wag muna. Ay, hindi umabot. Hindi umabot. Pangit. Pangit hindi ipipilit. Oo. So ito, medyo, sige, okay na. Bigyan mo Ay, naalala ano. ko din sa may tower, yung 4, oh, ano? yung 5 man SS. Oh, oh my God, yeah. Gabi. Yan hero mastery. Kaya nga hero mastery talagang yung Sigma. <laughs> Parang ano, basta mga makukulit na hero, King Kong yan. Mm. Lancelot, oh, grabe yung mastery niya sa Joy. Haya. Oh. Next level, ano yun, mastery yung oh. ganun. Ang weakness din pala ng Onyx yun nga, uh, bukod sa YSS, utility in general, yung mga Fredrin, oh. oh, oh, yeah, Yeah doon sila don't expect them to to play that way, to play Totoo. like that. <clears throat> Tsaka kailangan atang ano no, ang tahimik ni Kelra ngayong season no, regular season. Para wala siya masyadong mga highlights. Oo. So, yun. Mm. Kailangan lang ano, ibalik ang uh, kulit. Naging, hindi, feeling ko kasi... The baka sa YSS, kaya hindi siya masyado na-highlight. Isa na yun kasi nag adjust siya. Eh. Gumagamit siya ng mga bean, ng mga CC Goldlin. Mm. Then, nag-ano na kasi, naging humble na kasi si Kelra eh. <laughs> Kumbaga, nag-reflect sa in-game. Dati, pagka, ano eh. Pag, Nabawasan ng angas. Oo, oh, pag maangas kasi... Parang maangas pa rin <laughs> naman ng laro ni Kelra. <laughs> Parang maangas pa rin naman. May, may, ano siya eh, may, may point eh. Yung ano, kailangan mayabang ka rin maglaro eh. <laughs> Parang sticker ganon. Mm. Yung pwestuhan mo, yung... Yung ganun si, ano, eh, si Marky. Ay, parang umaabante-abante kahit oh, ano. Ganun. Yung parang calculated na yabang. Mm. Yan. So, 22? Ano ba? Ano, last clash na ata yun. 2206. Pero eventually, nanalo ulit dito kahit logi. Natalo sila sa early. Tapos, ayun. Mm. Ah, ito yung ano, uh, winners nila. Kasi, actually, di, gusto ko rin tanong dito, ba't kaya magpapakita si, ano, si Demon Kite? Ay, Ay pa, oh, yeah, yeah. Ayun, no. Tapos ang layo nang. Medyo, doon ako na. Sobrang layo. Sobrang, ano nga, sobrang Weird. Or dahil ba yun gusto nilang mag, ito, yung conceal play ng Kaleya? Yun ba yun? <laughs> para mag, nga, para mag-commit ang niya. Onik. Ang, ito yata yung isa sa mga weird na Lord Dance ng Rora na Oo. um, sabi kong almost ay ikinatala na na series. Oh, parang ito nga isa sa mga pinaka-weird Lord Dance nila ngayong season. Mm. Oh, weird eh. Kasi it defies yung mga ano eh, mga, mga kasi medyo naintindihan ko yung Kaleya plus one. Na uh-huh. Kaya ah. talaga mag-burst yan. I mean, sure naman yan. Mm-mm. At ba- gagawin mo siya bago mag-lord. Ga- gana talaga yun. Ang question ko lang is bakit si Haya yung nag Nagpakita. Kasi kung hindi siya ang nagpakita sa top, possible na hindi pa iyan ano yun eh. Pati parang ang tagal nila. Mm. Kasi hindi rin nabivision ni Edward yung Lord. Ayun yung naging problema Mahira nila. ni Edward, Ura. Ano? Mm. Okay, Nasa siguro, likod kasi sila light eh. Mm, eh, parang difference nito dun sa kaninang on, yung Onic yung gumagawa nito, yung YSS. Mm. Una, mab- mas mabilis yon kasi ano, pag nag-SS, May bangka. <laughs> pati may vision. Ayo, tama, Dito tama. wala silang global vision. So, so mahirap. Kumbaga pag yung YSS kasi nag-SS na, makakawak at makakahawak sila ng Mm. push kahit anong mangyari. Samantalang dito wala silang glo- global ult. And at the same time, Parang ang timing lang yata na magandang magpakita yung yung Ay. Ah, jungler dun sa kabilang side ng Lord is pag may hawak silang bush kahit papaano dun sa Lord. Eh, ang problema dito, wala Ay, silang kahawak-hawak talaga literal. Kasi that way, medyo mapipigilan mo eh. Kasi medyo mabubugaw-bugaw mo yun. Eh. eh ilang-ilang mo. Oo, kunwari, yung ano, yung may, hawak nila tong bush na to or itong mm. bush. Yung parang yeah. medyo, alam mo, may sumisilip. Mm-hmm. May mm. threat eh. Eh dito, dahil ka, walang ka threat Mm. Sobrang, sobrang libre. Tapos ang naging mali pa nila, wala na nga silang vision doon. Paano ba to? Didelete ba? Or ano? I-play. Ah, hindi, yung, yung, Yung cursor. cursor. Yun. Ayun na. Tapos ang tagal pa nilang, wala silang vision. Tapos ang tagal pa nilang... Nag-clear, no? Oo, Hindi yeah. nila al- nung, alam nung nakita na na nila na binaburst nai... eh. Oo. ito okay pa dito eh, oh. Eh, ay, kalahati na. Wala. ko okay to. <laughs> okay pa dito, pero dapat yata sila at eh, saka si US nagpakita na dito. Kahit alam mo yung wala silang planong umengage. Mm. Parang magpakita lang. Kasi hindi rin naman yata itatapusin to ng ano yan, eh, ng Onik e eh. At tinapos pala talaga. Nakita kasi nila yung Haya sa top eh. Pero kung possible na lumabas agad si Yue dito, tsaka si Edward, eh, si Yue tsaka si Light, nung hmm. ano na, nung 30k, baka possible i-reset, i-reset pa ng Onik e yung Lord. Mm, kasi pwedeng buhatin Ayan, oh, no, si... nag-ano na agad sila. Kahit nga nagpakita na sila dito, dito sa sa sa bot Rips. wave. Hmm. Para medyo matatanong tayong Onic na baka masandwich sila. Hmm. Pero feeling ko ibe-burst lord pa rin nila to. Kasi nasa, Tatak walang walang magre-retry. Hmm. Kita kita kasi high. Oh, I am. yeah, Parang one ano of the nga. few times na ang Rora ay may mga questionable na oh, oh, yeah. Lord Nances. Um, nanalo pa rin naman sila sa series na yan. Pero syempre, give credit where credit is ah, due. Uh, Onik, maganda yung instant nila na recognition na meron silang opening I, pa para doon. Inisip ko dyan sa ano, kaka ano eh. Baka dahil sa flying cloud. Flying cloud? Ah. I know. Ah, kaya gumawa ng play. Ah, Parang kaya baka siya yung nag-clear kasi Oo. flying cloud. Isip nila maka... Habol ano, yung haya. Oo, kasi may ayun, flying Mm. cloud naman. Talagang na-burst lang talaga. Oh. Or baka hmm. dapat kung ganun ang gagawin nilang play, dapat hindi na umikot ng malayo si Light tsaka si... Ah, ah. pipili Si lang Yue. sila ng isa doon. <laughs> Oo, ng isa <laughs> lang. Kasi kung may Kagura dyan, yung Kagura pwede nila ipang peace check, peace check eh. So makakahawak at makakahawak sila ng bush using, using the Kagura. Eh dahil nga yung umikot si Light dito ng sobra. Mm. Eh wala. Tsaka nung ano, wala silang vision dyan sa Lord eh. Ayun nga Sasabihin na, sabihin, ay kalahati na tol. <laughs> Ang kukuha nga ng vision ay, dyan. Ay napagkakita ni Edward. Ay kalahati. Kalahati na, na tol. <laughs> si si Light kasi tsaka si Yue ang kukuha ng vision dyan. Kagura tsaka ano yan eh. Kaleya. Kaleya, kayang-kayang pumis-check niyan. Pero iba yung plano nila. Gusto nilang pumatay eh. Gusto nilang mag ano eh. minus one. Pero, Pero kung, sa, kung, kung plano nila mag minus one, sana hindi na si, din, sinacrifice na nila yung top. Yes. Kahit medyo mabawasan yung ano doon, yung, yung tower. Yes, yes, yes. Tinry nilang kunin lahat eh. Okay, tinry nilang kunin lahat. Uh, <laughs> sobrang... Uh, kailangan may sacrifice silang isa. Okay. At dyan na. Ayan na yung ipinalo ng Onyx na game pero series panalo pa mm-hmm. naman Rora. Let's look at the, ano naman, Rora feature naman. At uh, ang napili ko dito ay kakaiba. At in fact, ipi-play lang natin to. Kasi ito ay week number, uh, week number 4 pala? Mm-mm. Laban ng Omega. Ito yung ano, ma- mababasa ni Haji yung gustong gawin ni Domicat, which is mag-double lane. Mm-mm. Kung naalala nyo to, mapipitas ni Haji. Sige, play lang natin siya. Ano na to eh? Hindi na to specific play. Mm. Strike na lang to ng Rora na gusto, nagtontawa talaga ako kasi yung river control nila nagtatranslate sa pagdo-double lane ng ano, nitong si uh-uh. Doming. So parang wala na, nakakamanghalang na sila yung nag-exploit nito. Tas, Ang lakas kasi talaga ng map awareness ni Doming even mm. before pa nung nasa Minana pa siya. Yung mm. kayang-kaya niya mag-side lane kahit lugi na sila. Alam niya kung kung kailan siya magsa-side lane at ah, hindi. hindi nakita pala nila. Ay, hindi, nakita. Paano ba napapat? May time na mapapatay na. Ano, tingnan mo double Tapos yung ikot niya kabisado. Etong, may feeling nga ako, ang call dito, ano eh. Uh, pwede ko bang ipalasit? Parang gano'n. Pwede ko ilasit yan. Kasi si Uwe inintay niya dumating si Granger. Tapos uh-uh. Ah, uh, ah. ni ano Pinerskill. Tapos parang sa kanya lasit. Ah, parang talagang shinot call talaga ng gold laner. Sinashot call ba yan? Feeling ko. Kasi baka yun na yung sinasabi ni ni Domeng sa ah. interview na nakapag-shot call na siya. Oo. Sa akin yan. talaga lahat to. Oh. Last hit. Mm-mm. Mas Ay, malaki gold. Mm. Nakabuo pa ng oil. Mm-mm. Pero kung, kung titingnan niya, meron siyang one death. Kay Haji yun eh, na ano siya, naabangan. Na naabangan niya. So, etong game na to, parang pagkabilang ko mga pito ata siyang beses magda-double lane. Yung technically yung iba doon, hindi na nag-complete double kasi nag, uh, yeah. nakakuha na niya mid. Tapos nako pa siyang kill eh. Minsan uh, uh. binibigay na yung top. Pero consistent. consistent two lanes talaga siya. Um, feeling ko naman Granger yung pang Granger lang to. Minsan may mga times na uh-huh. gagawa niya sa Harit. Pero pag expanding rivers talaga yung Rora Halima mag-farm ng early. So feeling ko shot call niya talaga 'yun. Ramdam ko. Halata sa galawan ng kakampi din ni, ni Domeng kung paano nagaano sa kanya, umiikot sa kanya. Nahalata Binaban- siya yung nagsha-shot call. Hindi si Like, yung... hindi si Yue pagdaan niya din eh. Oo. Pagbalik niya sa... And parang pinractice talaga nila to, tong ganitong rotation ni, ano, ni Doming. Kaya makikita yung positioning nila at saka ni Yue nakaalalay dun sa... May chamba lang yung harara na yun. Yun lang. Chok, chok. <laughs> yan sa playoffs. Yan ang aabangan natin sa playoffs. Oh. Ang... Parang ano eh, uh, ah, hindi, di nyo kailangan sagutin to, ah, pero meron bang counter yung ganyang gameplay? Parang hirap eh. Hmm. Hindi, malakas na kasi si, Do- si Doming laning pa lang eh. Kaya na-pull up niya ding mag-double-double Oo, isa pa yun. laning. Eh. Oo. Ah. ano anong tawag anong magandang tawag natin dito? Kasi ako tawag dito the doming double, O, oh, 'di ba? Para double Normally D. naman yung ganyan, nakakapag go, ano ka, nakakapag-double in ka lang pag, ayun nga, katulad ng sinabi ni Wires, una, kailangan lamang ka sa mm. so, by, hindi- by hero ba to or by uh, ah, leaning ex. Eh, feeling ko ano, Feeling ko hindi siya by hero by ano na talaga eh. Kung talagang lamang na lamang si Doming sa lane, sobrang libreng-libre siyang maka ano. Okay. maka, maka double lane. Tapos lamang pa yung mid nila, yun yung pangalawang i-check nyo, lamang ba yung mid nyo? Mm. Sayang no ko. Yun yung- oh, kung sana merong map, merong replay na puro lane lang. Kaya, So, ano, no? <laughs> Oo. Siya lang papanoorin mo. Siya lang, yung POV. Pero sa lahat ng ano nga ng match-up ni Doming lamang siya. Kahit Kaya nga pagpalitin eh. yung hira nila. Yun yung napansin ko eh. Galing ni Doming sa laning talaga. tsaka Harit. Lamang siya pag Ranger siya. Pero pag Harit Granger, siya naman yung Harit. Lamang naman siya. Pero totoo nga, on, ilang be, pina, pinapanood ko ilang beses nga siya nag, <laughs> ano, mid, mid, Di ba? mid-top, mid-top, mid-top. Maganda. Tapos sabay punta sa bot. Ibig sabihin, hindi diba? talaga nalalabas, Jay, yung tunay na laro. <laughs> Sorry na, Rene J. uh, <laughs> <laughs> ngayon, so, ang interesting dito kasi, bago ko pa, parang yung kiss to victory ko dito, ide, i-deny yung ganun eh. Tapos, uh-uh. Ah, ah. kaso nagawa pa rin niya, so parang, ang um, ano, galing. Wala, double na Talaga. Double, the daming double is, ano, is real. At kailangan ng solusyonan yan. Um, okay. So, strength, ano bang, anong weakness ng Rona <laughs> na yun? Tingin nyo. Weakness Weak, ng Rona. Parang, pagka parang na... lakas talaga nila eh. Pati bawal sabihin. <laughs> Ay, sige, sige. Okay lang, okay lang. Respect, respect. Ah, uh, uh, yeah. Respect. De, pero hindi naman na madedenay na malakas talaga sila. Ano, ang ganda na lang, pero meron. Merong weakness. Siyempre meron. Hindi, okay. naman, hindi naman mawawala yun. Okay, okay. Ah... Uh, meron akong uh, interesting na na st- na stat para sa inyo. May mga teams na kailangan lang nilang baguhin yung isa at biglang nananalo. For example, mm-hmm. or sa dalawa. Pagdating ni Bruce Scott ni Kirk sa Onik, nanalo. Mm-mm. Pagdating ni Oheb, nanalo. nanalo. Nanalo ulit yung TL. Pagdating ni Light, Ito na ba yun? Ay, oo nga. Eh, no, ito yeah, na ba yun? Oo, parang ganun nga yun ah. <laughs> Okay. Parang season 7. Ay, season 8. Pagdating ni Haji, Haji. nanalo. Ah, ano? yeah, yeah. ah, ito na nga yun. Oh, possible yun, no? Sa 9 si Eman eh, di ba? Oo. Kasi parang... Pumatok diba? si Eman sa, sa RSG? Sa RSG, di ba? Mm-hmm. Sa 10, sino sa inyo? Bumalik. bumalik. <laughs> bumalik kayo. <laughs> Same lineup ba yun? Ah, same lineup. Ah, same Pero lineup, bumalik. Nung 11, ang, ay. TLPH, ni- TLPH era na yun eh. By the way, ito pala, ma- pwedeng ma-break kasi si Yue, wala pa siyang, ano eh. Para sa si Championship, Dila, Wala pa yan. Don <laughs> Crown King. ano, oh. the first runner-up God. Mm. So, ano na, light, ikaw na ang, ano, Oo. oh babago. Bigyan ano mo naman eh. ng, paiyakin mo naman si Yue <laughs> sa, ano, Tears of Joy. Kung Kaya na lang nga. kasi iyak sa, ano eh. Walang tinanong umiiyak, immune na eh. <laughs> Oo. Si, ayun, si, kahit pa sa mga sibol, hindi. Hindi rin kami. Kahit nung EWC, mm, first runner-up din kami doon eh. Ay, sa SEA Games. Ay, sa EWC nung tuloy. Sa ISF, ISF. pala. Oo. Oh, ah, si, ano. hindi nga pala si Ayuwe yung mid natin noon. Yeah, oo. Sorry, mm. Yue ah. Hindi ka namin nabigyan. <laughs> Ito na yon Yue. Uh-oh. Pero, pero feeling ko, pagka to hindi nag-champion tong Rara this season, well, hindi na sila mag-champion. Ever? Oo. <laughs> Gra- Hindi Parang naman. na grabe ka yung- naman. Grabe ka naman sa Aurora aura eh. Feeling ko may mawawala dyan eh pagka ano. siguro ano, <laughs> Grabe yung ultimatum mo doon. grabe naman ultimato mo, Wais. <laughs> Eh. Bawiin mo yan. ano, Ako na lang babawi. Ako na lang. may ano na eh, sila tama may... May di lang ang hilba naman to. Oo na, kapag manifest ka pa naman may ano na sila eh. <laughs> Magkakaumayan na yan eh. Diyan na mag-i-start yan eh. Kumbaga, happy-happy. Pero hindi naman, biglang, hindi na oh, magcha-champion. Ano Kumbaga, parang siguro gusto lang parating ni YSS, parang sa, hindi natin maiaakila na sa lahat ng season ng Aurora, ito yung pinaka prime nila. Oh. Tapos, ah, diba? Uh, na yung... Pinaka prime nila. And, and ilang beses rin kasi silang nag, ano, na grand finals. Yes. And ilang beses rin silang nag runner up. Mm-hmm. Kumbaga, pag hindi pa nag-champion ng Aurora dito, hindi naman siguro dahil sa hindi na sila makakapag-champion. More on, for sure, dahil ito na yung pick nila tapos hindi pa sila nag-champion, may mga aalas at may mga mm. mawawala dyan. Kumbaga, may, may change, hindi na tama. Oo, may hindi na tama. May kailangan ng baguhin. Kasi ang mangyayari dyan, pag Thank di sila you. nag-champion, <laughs> pag di sila nag-champion dyan, sabihin ni Edward, na burnout na ako guys. Papahinga muna ako. Ayun nga, Ilang Rolex pa ba kailangan kong bilhin? Oo. <laughs> oh, eh di na, nawala na si Edward, Mr. Consistent. Nung nawala si Edward, tinamad na si Yue. Mm-mm. Oh, wala na. Ganun na. Ba- magkaano kumakausap yun. na ng ibang- Domino effect ah, ah, na yun. Domino effect. Kaya kailangan nila mag-champion para makita pa rin natin na buo yung etong lineup na to ng Aurora. Ah, ah. Pero para Basarada, sa akin- galingan mo, basarada. Para sa akin na, <laughs> kahit hindi champion, kahit M7 lang. Tapos doon na lang, doon na lang mag, ano, champion. <laughs> Nakakatakot yung sinasabi nito si Vice. <laughs> Kasi wala naman price dyan sa ano na yan eh. Mm. Okay, okay. Mali, ay hindi, hindi man walang price. Ma, mm saktuan lang. Pero pag M7 kasi international champion. Pero sana din sila ma-evil eye. Ang dami kasi ng evil eye sa Aurora ngayon na ah. Chocora. Ano, y- ano yung, ah. Ganun. Pa- parang ang dami nagmamanifest. Kaya yung mga supporter ng Aurora dyan, kontrahin po natin yung mga evil eye na yan. Oh, yung mga... Uh, Sabi ma, ako, sab, ano na, give you a trophy na. Oh, give you a trophy. Pero oh. syempre, at the same time, di mo rin naman, ano, di mo rin naman masagot yung mga nambabash ng Chokrora kasi yun talaga yung nangyari. Kasi wala, based on facts din eh. Nag-choke naman kasi talaga pagdating ng playoffs, pagdating ng international tournament. Mm. Kaya ako, like ko oh sige, edi, edi patunayan mag-choke, na lang choke ng mag-choke, mag-choke, patunayan na lang nila. Uh. Which is yan ang exciting ngayong season. <sighs> Ito yung best chance nila. Uh, best uh, chance, yeah. Tang- tanggalin yun. Kasi bukod sa Tsaka, yung players ay on point, ang lakas din ng... Bukod pala dun sa playoffs, sila ang pinakaswerting team sa lahat ng nag-playoffs. Kasi... Ano ibig sabihin niyan? <laughs> yung yung bracketing, yung TLPH tsaka Onyx, sila yung magka... magka TLPH, Falcons, Onyx. Oh. Ay, late, late pa nila makakatapat yung... Sila ano. yung mga ano doon mag-aaway sa taas or sa baba kung saan man 'yon. Uh, ah. Tapos etong kabakit nitong Rora TNC Twisted, Twisted. Minds. Uh, uh, ano, parang hinahain na sa kanila. Kaya, kaya. Kakainin na lang. Bala, so, pag na-choke mo pa yan, lalo <laughs> na talaga kamot ulo talaga. Sa best ganun. of five ba? Sa best of five? Ako po. Pag talaga, nako. Okay. Now, that, that that's a good segue to our next question sa inyo, which is, Sino ba sa tingin <laughs> yung champion na? Ayan na. Ako piling ko Kasi- it's Rora na talaga. Rora na. Okay. Pagka Ah, nalaglag to sa ARP, Ima-manifest ko, kukontrain ko lang siya namin ni Ah. Wise kanina. de, ang ang championship condition netong Rara, ma lower bracket. Bakit naman? <laughs> Papahirapan mo pa. The- Baka lahat ng- manifest mo na talaga. Lahat ng nagcha-champion galing sa lower bracket. Totoo ba yun, Coach Wolf? Kaya din. Te, ah, Mas malaki yan chance ng nagcha-champion So ng lower. so, 15, hindi upper bracket. Ay, uh, lower bracket 15. 14 upper bracket. This, <laughs> 40 naman kasi, kalakasan ng Onyx noon. Prime <laughs> Onyx. Ang bilis mo naman. Ay, Des, di dapat mag-lower bracket. hindi agad totoo yung Bali, ano. ang mangyayari dyan, day 1, ay day 2, lower bracket sila, babashin sila ng tao. Dapat yung bash na yun hindi makaapekto sa kanila. Ganun na season. Nila ganun yun. sila last season. Ah. Hanggang sa trophy, champion. Woo! O, oh, yan na. Inano ko na. Ah. Pinredict mo na. Pinredict ko na mangyayari sa playoffs, ha? Ah. Bali, malalaglag sila ng either Twisted. TLPH, Falcon. <laughs> Or, or naman si Coach Mind. Bon kasi lalaro. <laughs> lalaro bigla. Y- ano, Yura, tsaka ano, Lolita. Lolita. <laughs> Pakatangan ng ano, Lolita ni ano Coach talaga? Bon. Baka talagang ano ngayon, no. tas sa bracket Kidding pa. aside, mga... eh, no? parang no jokes, ay jokes aside, eh, Rora naman talaga ang titingnan. And pag Mm-mm. objectively natin tingnan to, I think without your bias, kahit uh, tingnan yeah. mo naman yung mismong laro, nandun na. At yung hindi ko masyadong na-expound kanina, yung uh, drafting. O yung drafting nga din nila. Sobrang on point nila mag-draft. Okay, so... Yung timing ng, ay, yung timing ng pag-pick ng Wyses, ng Lancelot. Yun! Ng, ng utility. Ang hirap i-explain ng kailangan kasi ng madaming oras eh para sa broadcast para uh, ah, explain ah. 'yan. Pero ganito lang yung ganito yung nakikita ko sa nila. Draft order nila perfect lagi. Kung kunwari bigla sila mag-highlights na high pick. Mm-mm. Hindi na mo na maka-counter na ganun. Uh, kunin nila Harit first pick. Pero may yung bands nila naka-align ng ganun. Parang yung pagka-apuesto maganda eh. So deadly uh, tong ano, roar. At um, matagal na kasing parang laging sinisisi. Isa sa mga Meron yan, di ba, yung mga sinisisi per team? <laughs> Meron ganun eh. <laughs> yung ano. May gumawa ng listahan. Yun. Gumawa oh. ng listahan nun eh. Legit! Meron na sa, oh, sa group eh. Sa, diba, ko. sa Onyx, si Kirk, Kirk, tsaka si Why Not. Kirk, uh, Why ah. Not ang sinisisi. Sa... TNC, si Lancy. TNC, Lancy. JP sa TL. May uh, listahan nun eh. Tapos, ang nakalista sa Rora, si ano, si MTB tsaka Dexter. Oh, yan. Yung, yun. yung, ano, yung coach, yeah. Yung coaches. Madalas ko makita nga sa comment section. Yun. Oo. Pero ngayon, wala akong naalala ang pangit na draft ng Aurora. Yeah, honestly. actually, kung babalik ako. Kamba? Yung mga talo nila parang win, more of, uh, yung talo nila sa draft, sa win con, Kunwari, pag nag-late game, logi sila. Parang ganun. Oo, ah, ah, yeah, yeah. Which is technically, hindi naman out-draft yun eh. Pag ganun. Chamba lang yun, chamba. chamba. lang. So, ano, ayun, shoutout sa mga ano sa, sa draft ng Aurora. Pero kasi, ano naman ngayon, nag-evolve naman na ang drafting, included na, na talaga ang players. So, may input din sila. Ah, ah yeah, actually. Kaya ganun, uh, siguro maganda talaga yung synergy nitong team na to. Malaking factor din na la, la, yung mga players kasi kaya din laruin yung mga hero talaga. Kunyari, Demon Kite. Hero pool nila maganda. Kayang laruin yung tatlong mm-hmm. meta ngayon. True. Tapos si Yue, nag-improve dati. Valentina lang alam. Ngayon, ano, na, ano, nagsiselena na. Kimi na, Kimi. Kimi. <laughs> Grabe, Kimi ni Uwe, no? Oo. Ganda rin ng stats. Uh, um, tingin ko dito sa Aurora. Siguro din kaya mas madaling mag-draft. Naniniwala din naman ako sa'yo na mas madali talaga mag-draft. Kapag yung jungler mo, madaming nalalaro. Oo, ah, ah, yeah. B- ang blowag eh. Relate ka doon, Noah. Relate ako doon. <laughs> ang hirap, tama, ang hirap mag-draft nung kapanaw na namin. Pero utility lang ginagamit ko eh. Nung Nung S8, magan, madami kang hero ah. Ayun ah, yung lumabas yung mga oh, Aldous. Fighter kasi. Oo, uh, ah, yeah. Ninerf kasi ni Mongtong eh. <laughs> Nung S... Grabe si Demon Kay to. Likod ni Demon Kay to. oh, siya pa yung nananakot kay Ryzen. Pero grabe no, sobrang gumana si Light sa ano, sa Aurora. oh, yun na nga. Kasi ano, sure ko lang, dati akong ano, doubter ni Light. Ay, wow. Ah, yeah. Okay. Dati akong doubter Kailan ni Light. Kailan to? Kailan to? nung ano pa, even before pa siya pumasok, nung nabalitaan ko na si Light yung kukunin ng Aurora, oh, sabi ko, so recent lang ah, to. legit si Light? Parang mm. ganun yung mm. ano ko yung impression ko. Bakit si Light? Kasi, mm. ano, na, doon nasabi ko na rin naman kay Light to personally na, mm. nung, nung na-interview ko siya, sabi ko, never ko pa kasi nakausap si Light ever sa buong uh. career ko. Ah. Never pa kami nakapag-usap. So parang outside perspective lang na, grabe sila, eh, napakatahimik, parang mm. napaka-demure, mm. ganun. Parang yung dead kid lang sa Gedli. Mm. Parang hindi nagsha-shot call. Parang ganun ko siya makita. And nung sinabi nila na si Light yung kukunin ng Aurora, sabi ko, legit ba si Light? Mm. Kasi kung si Light yung ano, yung kukunin, hindi ba parang magiging mga bebe boy yung ano, yung Aurora? Parang san, san sila kukuha ng angas? Kasi di ba before, Rani J nandyan, mm. yung, yung, yung vocal, yung captain. Yeah. Yung Kuya Figure, kay mm. ano, kay, ad, kay, Rene ano, J. kay Rene J. So kung si Light, edi puro na sila bebe boy. Mm. Hindi na sila kakatakutan. Kasi nung mag-aangas sa kanila. Okay. in nung nakausap ko na si Light personally, doon ko na sabi sa kanya, oh, grabe pala din mga salitaan nito ni Light. Uh. <laughs> Hindi pala siya demure. Mukha lang siyang ano, parang dead kid sa ano, sa... Pero pag nakausap mo na, ang dami niyang... oh input. Chika. Ang dami niya ring input, ang dami niya ring ano. Tapos mm. may pagkakuya-kuya figure din pala siya. Oo. Nag-mature na din eh, itong sila. Mm-hmm. Siguro nung, baka nung first few seasons, kasi natapat niyo, baka uh, yeah. mad, ano siya, demure. Baka so, nung, yung term na dead kid, taga ganun din narinig yung <laughs> Pero ganun nga yung definition eh. Uh, So, uh, kaya guys, ah, wag kayong baka sabihin nyo ang, ang harsh nung, nung dead kid. Normal yun na ano eh. Parang, Hindi, parang mga, emo. Parang emo-emo sa Gedli. Parang Sasuke. Oh, Nasa, parang sa kayo. <laughs> parang yung mga kilo, ay, hindi, parang misteryoso, gano'n. Oh, Sasuke. Pero, pero bukod kay Light, si, ano dapat ang isang option eh, si Baloy ata. Hindi ko sure kung... Ooh. Kaso, oh, sila Baloy, laglag sila ngayon sa MPL e. ano Indo. Si Kakausap kasi kami ni, ba, ni Baloy eh, nung ano eh. mm So, kaso ang hirap ng pauwi ni Baloy. Eh. Mayroon oh, ng asawa eh. May motor na kasi sa ano yun. May eh. ano na eh. May, may motor na sa Indo yun eh. <laughs> naka ano na yan. doon na pumapal doon na yung mga, may mga ano na sila, sila doon. So ngayon, Aurora, uh, what, who do you think is the second ano place? By the way, Aurora din tingin kong ano uh, dito. Talagang sure mm. M7. So sino yung next na M7 reps natin? Ako, ano, hindi naman sa nag Pero parang, ano, interesting makakita ng, ng ano, yung, yung galing sa baba. Mm. Kaso kasi Twisted Mind tsaka ano, TS6 makakalaban ng Aurora. So, ibig sabihin, pag yung Aurora nakapasok ng Grand Finals, mawawala na yung TNC Aurora. At ah, TNC Twist. Mm. Kasi hindi sana gusto ko makita eh, TNC or Twist. Pwede pa naman natatake. Hindi, kasi sila yung una maglalaban. So, Sabagay, no? Ay, pwede, pa naman. Pwede, pwede. kaso Dun sobrang dalawa. gapang. Oh. Wala, nasa top 4 teams yan, yung ano, Pero oo, oh, nga. Onyx, TL, Onyx, TL lang yun. Falcon. Falcon, yeah. Top 6 ang Falcon, ha? Ah, just to... Uh, Oh, pero mm. Yeah, pero si Fake top 6 ba ang oh, fake top 6. Fake top 6 lang 'yan. Oo. Manlalason 'yan. <laughs> 'Yan yung literal na tinago lang pang playoffs yung strat. Kaso nga dapat nila TL eh, kaya yun. Eh. Yun pa, yun, eh. laglagan no? Oh. TL Falcon. Pero piling ko, ano, parang S14 yan. P Onic, Onic ano yan? Okay. Onic Aurora. Oo. Oh. Ako din eh, Onic. Yeah, malaki sila talaga may pinakamalaking ano, chance. Onic Aurora. Mm. Depende. Kung... Sana. <laughs> sana, sana. Yung ako naman, kung bakit onic yung feeling ko. Kasi, uh, <clears throat> bias ka. Pwede rin naman, bias. <laughs> Kasi kung, kung bias lang, twisted, twisted ang... Uh, <laughs> twisted ang eh. bias. Pero uh, sa, sa onic kasi, yung tingin ko si King Kong nagba, nag-evolve eh, ngayong season. Mm-mm. Ang, ang yun na, yun, weakness and strength din yun. Pag hindi, pag napigilan si King Kong, katulad nung sa AP Brand, di ba? Zero. Oo, yeah, yeah. Itlog siya nun eh. Pag ganun, kaya. Tapos, best sa mga best of five kasi, uh, hindi lakas na sa amin. Pero malakas, malakas din sila. Um, play, playoffs kasi, sa best of seven lang naman, Eagles ang ano eh. Doon nagiging shaky ang Onyx. Pero pag mga best of five, tas, Ayun nga. Ayun, ganun malak- malakas. Yung mga yan, DLPH, Falcon, Oo, mga ganun. Aurora, Onyx, yan yung mga talaga mga halimo pag mga best of five. Mga- eh. Ano rin kasi, ta- isipin mo yung mga player na nandun ah. Kunwari, Edward, ang tagal na sa Kaya nga eh. So, hindi, hindi, parang magkakaroon sila ng bad game pero babawi ng... Ah, ah, ganun true. kasi nakikita ko sa mga top players. Pag na, pag nabawag sila ng first ng isang game, yung bawi nila parang times two. <laughs> Oo, uh, bumabawi talaga. Hindi siya parang mm. pababa ng pababa. So yeah, only oh, ikaw dyan. Tapos ah, ayun nga, dahil kay King Kong, um, naniniwala ako ngayon na nasa jungler ang bola sa, sa Oneg. Way, sa, sa in general. So, for example yan, si Demon Kite, madaming nalalaro. Ah, oh, yeah, yeah, yeah. Yung mga gold, kailangan lang talaga mag-mature na. Minsan kailangan nila mag-giveaway sa jungler. Parang ganun. True. Ganun. Pero grabe, tinatanong ako ni Wise, eh, sino tingin mong pinakamagaling mag-Lancelot? Mm. Ako, si ano agad papasok sa utak ko, si King Kong eh, talaga Ay, eh. Uh, Grabe yung Kong. Lancelot ni King Kong. King sobrang, Kong Sobrang God Parang mode so talaga. Niya, no? Oo, oh, nung, nung kalakas Oo, oh, ganun. Kaya nga sabi ko, Diyos ko yung mga makakalaban ng Onyx, i-respect niyo yung Lancelot. Mm. Kumbaga, isama niyo siya sa drop niyo. Hindi naman totally kailangan iban, pero at least kailangan lagi niyo i-consider na baka mag-Lancelot oh. si King Kong. Mm may may weakness lang talaga yung Onic which is pag binigay yung ayun bigay uh, force mm-hmm. mo sila mag YSS utility ganun doon sila mag mm-hmm. kunin niyo na yung lance parang, <laughs> parang pumapantay no yung galaw nila sa mm-hmm. eh nasabi ko na rin sa stream ang parang nakikita ko kasi kung bakit parang hindi gumagana sa kanila yung YSS una si Kadra kasi nag-a-adjust mm. napunta siya sa Bane mm. siya sa CC Di ba parang ano, parang niner mo si Kelra. Kasi oh. di ba alam naman si Kelra talagang bubuhat yung pag binigyan mo ng pangbuwat na, na hero. Mm. O nga no. So, minsan yung strength nagiging weakness din. Which Mm-mm. is yung strength na buhat type si Kelra. Oo. Ngayon, sa meta ngayon, posibleng maging weak. Kasi season 14, gumana naman. Mm-mm. Yung ganun, double, dalawang buhat. Pero ngayon, possible na... Tsaka, uh, si Super Friends, ang tahimik din nung first leg. Burn mm. leg to, bumawi din. Ganun. True. Tapos yan, um, isang weakness din pala nung Onyx is yung palitan kasi may Kirk uh, Ryota. Ay, ay, ay, ah, ay, ay, factor din yan sa playoffs. True. Hindi natin alam kung sinong pipili nila. Ayan. Pero hindi ibig sabihin mahina si King Kong mag-YSS ah. <clears throat> yeah. Kasi baka mama yung iba, tindi sinasabi natin, mahina siya mag-YSS. Uh. Hindi ah. siya mahina mag-YSS. Actually sa akin, ano, marunong siya mag-YSS kaso yung ano lang talaga, ni iba kasi yung ano nila, yung playstyle. Nasa team. nag adjust si Kelra. Tapos parang hindi sila magganon nakaka-invade, mm. nakaka-aggressive. Not unlike etong Aurora na kapag nag-shift sa Yison Chin, parang... Parang same pa rin. Same. As <laughs> a, oh, yeah. as a team, ganun pa rin yung gawa nila, yung playstyle nila. Wag lang sila mag-choke talaga. So, <laughs> ito, ito ang magpapasabog ng internet pagka ah! pagka ah, ay nalaglag sa playoffs. Ay, nako. Sabog <laughs> talaga yan. Napatunayan na. Nako, ang di ko na. <laughs> Ang dami mang babash. Ewan ko na. <laughs> Ewan ko na lang. okay. So, uh, ah, save Onik, Onik, Onik sa'yo. So, uh, ah. Onik or TL ako eh. Onik TL. Kaka so. Onik or kaka TL ako. Oh, so, okay. Okay. Ay, saan ba? Yung makakatapat ng top Aurora two. sa Grand Finals? oh, parang ganun. Top 2. Yeah. Basta ako Aurora, tapos is there Onik or TL ang okay. katapat nila. Sa'yo, ganun din. Okay. Okay. Uh, nandito na tayo sa last and exciting na part. Uy. Ayan. Okay. Big chef ng mga, ano yan ha, ah, pro Ito, player ano, ha. Ah. The blind tier list. Gusto ano yan? Tier list ng pinakamayaman ba yan na player? Si Ohevan top 1. Eh. <laughs> so, syempre, sa, sa role nyo, yan ang uh, gagawin natin. Ngayon, usually, ako yung nagsha-shuffle. Tapos, Ah, syempre, di, blind shuffle din yun. Kasi hirap papakita. Ngayon, ibibigay ko yung mga post 5 kay Wise. Ikaw magsha-shuffle at magbibigay kay V. At Oh ibibigay ko ang mga jungle. So, di, eh, kayo bahala ko ah. kung gusto nyong i-shuffle talaga o gusto nyong pilian. Kasi ang mag so yung mga post 5 ang mag ano niya, mga room si Ah, ah. si V ang mag magba-blind Ang tier cute list. naman nito. So, again, Oo, ah, yeah. sampu lang yung hula nyo, pero lagpas sampu yan. Tapos hindi ah, mo rin alam okay, kung sino. Yeah, yeah, yeah. Di mo alam kung sino kasunod. Hindi mo rin alam kung il- sino pa yung natitira. Oo, oh, oh, yeah, okay. gets. Kaya blind talaga. Kaya blind. So sino gusto mo na mag-tier list? Ako na. Oh. <laughs> Kasi si Wais, ma- ma- maganda pakinggan ng mga ano nito eh. Okay. So, ay, sige, hawakan ko muna. Ito yung yan. kay Wais. Ikaw magbibigay, Wais, ng ano. Ah, okay. Ang... Tapos ako maglalagay kung maglalagay. top ano siya. Okay. Yes. Ah, kung ano lang yung una dito? Depende sa'yo kung ano yung bibigay oh, mo. O, sampu to. Hindi yan sampu. More than 10 More yan. than 10 yan. Mm. So, Bali, merong hindi ngayon naglalaro. Oo. Oh, pwede mo siyang sabihin na prime, ano, ganun. Ah, okay, okay. Katulad nung si, ah, si Sanford, for example, ang taas nung pagkakalagay niya kay R7 kasi yung Ah, niya na may prime R7 iba. Oh, yeah, yeah. is mataas. Pero si, yung iba, mababa nila nilagay si R7. Meron nga mga ano, sa, sa mga comments nga sa YT, uh, ah, sabi nila dapat daw yung mga active players lang. Pero feeling ko kasi masyado madali yun eh. <laughs> Gusto ko may ano, may konting uh, uh, yeah, ah, may twist. May twist. Oo, uh, uh, yeah. Mas maganda nga yun kasi masyadong common nga pag uh. ano. So, ikaw guys, uh, ngayon ko lang to gagawin pero dahil uh, dahil iba naman kayo at mas mas kilala mo, mo siya, pwede mo ring uh, piliin. ikaw piliin para sa kanya pero dapat ah. din niya kita. Ikaw I'll na, pwede mo Di siyang i-outplay. Uh, GG. G. Ako na nagsabi ng GG. Sino yan? Oh. Sino yan? Kibo! Wow, si Kiboy. Mm. Parang prime pa rin nila eh. Hindi ako nakakano daw, ano ngayon, Onyx Indonesia. Tsaka pero, huling tournament natin, si Kiboy ang iyong Oo, si Kiboy kala- yung kalaban. kalaban ko. Ito yung tumalo sa amin sa MSC. Hindi ba uling yung tour na? Oh, MSC sa Cambodia. Oh, ah, tugon. Yeah. Yung, yung natalo nila yung TLPH, tapos sila yung nakalaban. Finals ng... kayo. Oo, yeah. You are the Novaria, ano? Yeah, the Novaria <laughs> room. Walang gumagawa ng Novaria room ngayon. Oh. Ang hirap naman, Kiboy. Parang... Sa una po. Oh. Oo, parang lakas ni Kiboy. Kasi eh. Kasi kahit siya nag-Indonesia ngayon, ang lakas nila eh. Parang gusto ko ilang ilagay sa top 1 ah. Pero, sige, top 3 ka na muna. okay. <laughs> Ang hirap. Top pero taas ng 3 ah. Taas 3. explain mo ba kung ba't 3? And eh, di- ayun nga, Yun na yun. during our matches before, talagang mm. mataas si Kiboy eh. And the fact na ang lakas pa. Top Ang one lakas pa rin nila 13 ngayon. Oo, parang 13 ba? 13 BTR lang ang tumalo sa kanila. Oo, oh. Oo. yeah. Sino? Si Ogwen. Si Daddy Ogwen. Daddy Ogwen, Park mm. Sojo na, I'm a fan. <laughs> Pero, <laughs> wait. Ibalik ang Park Sojun cut. Oo, Ogwen, namin ko yung Park Sojun cut ni, ni Ogwen. Pag ano nga, pag may movie si Park Sojun, like ko sabi si Wai, si ano, si Ogwen, yung bida doon. <laughs> si Park Sojun. Ay, ang hirap naman. Hirap. Dito ka muna. Top 1 ka sa kabilang side. <laughs> Hindi ka na niya, pero sige. sige Oo, sige. top 1 ka sa kabilang side, Daddy Ogden. Top 6. <laughs> Iniiba yung rule dito ah. Para may bagong rule ah. Parang mababa yung 6. Para kay Ogwen. Hindi kasi sa ngayon, di ba, mataas pa nga yan. Lalagay ko dapat sa babae. Eh. Kasi may pagkabias pa ngayon eh. Performance na lang yung season, hindi mo gamay, di ba? Oh, okay, okay. Ah, bali, hindi, Oo. hindi Sa kanya, current sa kanya. Oo, Ah, hindi eh, yung yung, kas- hindi current to, current naman to. Ah, Napabilib na lang ako sa mga pranko hooks niya lately. Kaya medyo tinaas ko siya. Okay, okay, okay. Respect, respect natin ang uh, decision. Chuck, no. Uy. I'm not sure ah. Ako, I'm a Chuck Mamba natics. Ano Kaso, Parang grak lang kasi lately yung nakikita kong ano sa kanya. Check Hero. Check. Oo. To the point na binaban nga sa kanya madalas. Tapos piniperspic, yeah. ganon. Pero outside sa grak, I am not sure. Parang hindi ko rin, personal opinion ko lang, ng POV ko lang outside perspective. Parang hindi ko nakikita na parang, na, nagsashot call ba si Chuck? No? Kasi parang based on sa movement nila sa map, parang hindi ko nakikita na parang mm siya yung nag Kasi minsan, di ba, pag shot caller ako eh, parang makikita ko na, ay, feeling ko shot call ni ano yun. Oh. Kasi minsan sa galaw ng mapa, makikita mo kung sino yung una nag initiate ganun. Okay. On, parang, ano to, um, just uh, shot caller things. Yeah, shot caller things, sorry. Oh. <laughs> parang mm. nasa, ano ko si Chuck no ngayon eh. Top, uh, top 8 na muna. Ayan. Okay, okay. Grabe, top 8 si Chuck Mamba. There, was there a time na top 1 or top 2 si Chuck Mamba? Si syempre naman, nung Ah. ano, nung, nung yung mga Cupra, ano niya before. Nung kasabayan yung, niya yung pa. pinalo niya yung, sino ba yung nilaso Well, nila? Bren yun. Bren, Bren. Ano. Bren. Brenyonia, yung nilaso nila na, na sobrang tagal ng match. May 7? O, S7 ba yun? Ayun, grabe hmm. yun. Oh. Brusco. Brusco. Brusco. Top 5 ka na. Ganda pala pag pinipili. Baba naman ng ah, mga placing mo. Brusco. Hindi, nireserve ko kay Light yung 1 eh. Oo, <laughs> ah, ah, eh, hindi nireserve dumating. Eh, hindi dumating. Daddy Wait, JP! Yun na yung, yun na yung, yun na yung position, or, ano, or yun na yung explanation kay Bruce eh, Hindi kay Brusco, pinaka nakita ko malakas na hero niya yung Scalea talaga eh. Mm, okay. Si Kalea. Kasi yung chunchun niya rin na wala, no, lately. Never niya nang ginamit. Parang di pa nga uh, no? once or baka once. Parang nagamit niya once or twice sa buong regular, pero nawala kasi yung chun niya, tapos nakaleya, mm. tapos yung, yung playstyle niya medyo naiba. Parang oh. puro gatot na rin siya, so parang somehow nagiging Daddy JP. Oh. Ano na rin siya, gatot, high loss, ganon. Okay, okay. Kaya dyan ka muna sa five. Mm. And speaking of Daddy JP, sabi JP, 10 ka muna. Charit. <laughs> Hindi kasi ako lately nagugustuhan ko yung ano ni Daddy JP eh, yung mga pinipick niya eh. Pinasa mo nga yung... Siya yung, ano. oh, pinasa ko na yung corona so I need to be a bias, charit. Hindi kasi yung lately siya yung isa sa mga nirerespetong nagmamatilda ngayon. Mm-hmm. Tapos yung chip, parang siya yung may pinaka magandang performance ng chip. Mm-hmm. Pero ang nagiging problema is Di actually, parang wala kang masyadong nagiging problema lately kay Daddy JP. Yung back siya lang Bukod dun sa back siya, yeah. Parang pork, pork ka sa akin, Daddy JP. Actually, uh, is, isa rin ako sa mga JP Natics ngayong season. Oo, no? yeah. Pa- para feeling ko, may nasa most improve ba siya? Pwede siyang mag most improve eh, <laughs> kung isipin. Oh, kasi from dating sobrang <laughs> uh sinisisi ngayon na ano, no? Uh-huh. Possible. Alright. Si Kaloy. O yung nagagalingan ako kay Kaloy ah. Kaso, hmm Baba mag... <laughs> Ano Hindi ka naman pwede ilagay sa 2. Uh. Ah. Kaloy. Nagagalingan ako kay Kaloy. One of the best Kaleya user right yes, now. Yes. As in, ang sobrang smooth ng Kaleya niya. Kaloya, Kaloya. Oo, si Kaloya. Gusto ko yun ah. Kaloya. <laughs> Top 7 ka muna, Kaloy. Piling ko si Kaloy, Saka magkaroon pa ng... season. Oh, um, respect. Uh, yeah, piling ko si Kaloy, pag nagkaroon pa ng experience as a roamer, oh my God. Uh. Super good si Exnova. Exnova, ano bang ano na Nova ngayon? Yung Laglag. Kufra. Oh, yung mga Cupra, no? Laglag ah. sila, no? So, top 10. Kasi laglag eh. Yun lang. Dahil laglag. Tsaka ro- rookie din. Rookie, of the season din. Si, I mean, rookie niya ngayon. Oh, rookie din niya ngayon eh. Ah. Parang kulang pa sa experience si Exnova sa scene. Pero, top 10. Top 10 lang siya dahil siya yung, sila yung top 8 ngayon. Siya ang captain doon, di ba? Alam ko. Parang. Parang. Sa... Pero nandun si Aqua. So, ah, pero siguro ko shot, main shot ko. Mm-hmm. So, hindi nag-reflect sa uh, performance. Sadly, sadly. Sila, top yes, to ka muna. Charet. <laughs> Gusto ko siya lagi sa top to para hindi ako sobrang mukhang bias. <laughs> Hindi, okay pero, lang yun? Hindi, sige, tapuan natin si Light. Sa may achievement naman si Light Oo, yeah. na may, may MSC Championship. Pati eh. performance, di ba, Picks naman. Oo naman. Paano ang sobrang mag, uh, ano lang, mag, mag lang kay Light, yung parang bitter na talaga or hate lang si Light. Eh. Pag sasabihin, hindi na deserve ang top one. Oh, agree. Agree, mm-hmm. agree. Kasi pag kahit mga high, sa highlights magaling, sa mga catch, uh, yeah. Kalea magaling. So parang ano pa bang kailangan mo? Ah, siguro ano lang, ang, ang kulang ko lang kay Light, parang hindi ko pa siya nakita mag Matilda or something. Oh. Okay. No, kasi feeling ko pagdating ng ano ng playoffs pa, kasi ang mga teams, yung mga, especially yung mga Assassin user, pagdating ng playoffs yan, especially pag alam nilang laglagan na gano'n, uh. Ah. may factor yan na parang natatakot na silang mag-risk sa Assassin to the point na biglang nag, yung mga nag-assassin pa na utility na yung ginagamit, uh, ganyan. Tapos dyan nababalik yung mga ano, yung mga utility, ano oh. din, na magandang partner like Matilda, ganon. Mm. And kung hindi pa natin siya nakikita mag-Matilda, mm. ayun lang ano ka sa kanya. Bakit parang naalala ko siya nag-Matilda nung season 7 nung Unra- Unravel. Si Unravel. Unravel pa. <laughs> Unravel times. Parang mati siya nun na ah. or Popol. uh Popol nga. Pero ngayong season, di, ako, di, ko, di ko matandaan kung nag-Matilda siya. Uh-huh. Bukod sa mga mga high loss, mga, high loss okay, gato, ganyan. Ano to? Sure number 2 na to, no? Number 9. Ay, sino yan? I ah, mean, si Omay Venus. <laughs> si Omay Venus. Ayoko naman magpiling na mas magaling ako sa mga naglalaro ngayon. Hindi naman. Number 9 lang yan si Omay Venus. Yay! Ba't kasama naman kami dito, Coach Wolf? Kasama na, syempre naman. <laughs> syempre. Uh, so wala na akong choice top to na to kung sino oh, man ang sino ibibigay man ni Wais. Okay. Si Baloy! Kaso oh. loglog din si Baloy eh. Kaya hmm. hindi ko rin masabi eh. Sige, ganito na lang. Meron mm-hmm. kang uh, dalawang straight swap. Ah, dalawang uh. straight swap. Okay. Uh. Sige, sige, boy, na ang itapto natin. Ayan. Tapos, si, sinong... Top 3 na nat. Ay. So, technically, as of now, number 2 mo si Baloy. Tapos, kung swap mo, ah, okay, okay. number 3 si Baloy. Okay. Ayan. Ay, tapos swap ko. Oo, oh, okay, straight yun. Ano ba yan? <laughs> Ang hirap naman. Sige, okay na si Baloy. Top 2 bias. <laughs> Ayan oh, na big lang. Brain Baloy. Oo, uh, si Big Brain Baloy. Pero kasi ako naniniwala ako na ano. Parang Indo ano ka ah. Hindi hmm. naman. Nalagay lang talaga. Hindi ko talaga ilalagay si Bali sa top 2 eh. Nalagay na siya dyan. Mm. Eh wala naman akong magalaw. Kasi parang okay na ako eh. Mm. Okay. Ayun. Hindi kasi ako naniniwala ako na pag captain ka, malaki ang factor mo kung bakit kayo natalo or nalaglag. Eh nalaglag ah. sila ngayong ah. season sa Indo. Mm. Laglag na ba sila? Parang may Laglag last... na, laglag. Ah, sure. Wala, Oh. sure na. First laglag ni Baloy, no? oh, lagi nilang napapa-playoffs yung league. Uh, alam ko, first eh. laglag First nila. laglag niya after nung unang laglag niya, <laughs> which is ah, nalaglag din sila nung unang season. Unang so, season. pangalawa. Oh. Mm. Eh, naniniwala ko malaking factor kasi yung captain. Ang ganda nun ha. Ah. Parang kasi hindi pwedeng porke nag... Uh, pinipraise mo lang ang captain kapag pasok sa mm. playoffs. Pero pag laglag na hindi natin ko-questionin, parang iba yung sinisisi. Oo, oh, yeah. Pero, Pati parang, cap- ano na yun eh, yung parang hindi lang siya isang game eh. Mm. Isang buong season yun. So, ang daming matches na parang ang dami mong time to step up. Ang dami yeah. time to point out ano ba yung mga kailangan gawin, ano mm. yung kailangan improve anong kailangan ayusin, ganyan. Anong yeah. problema. Mm. Pero um, hindi naman laging gano'n. Kasi minsan, kahit gano'n kakagaling as a leader kung yung team mismo is tamad or, or what. May, may, may factor din. Mm-mm. Ang ano kasi, ang, ang naagulat din, 4-0 start ang ano eh, ang I mean two Ah, two ah. series win tas 4-0. So ang ganda ng first week ng geek kaso dire-diretso. Biglang na ano, natapilok. Sinalam, sinalam. Okay, so yan ang uh, blind tier list. Uh, it's time naman Yeah. for uh, Sorry guys ako may, ito, ito. kung mukhang bias yung sa akin. Ito naman si si Ngayon mo ako sa subukan. so <laughs> may Venus naman na mag uh, na magsha-shuffle. Okay. Ngayon mo ako sa subukan, Wais. Okay, okay, okay. Sige. <clears throat> Ay, okay. Same same rules tayo, ganun din. Ah, same ah, rules, okay. Merong, uh, ah, as much as possible, wag natin gamitin ng straight swap. Ang ano nito ha, ang ang fun. Ano, ba, Challenging siya eh. Pero the same time, parang ano, parang nagiging judgmental ka. <laughs> pag ganun ay, eh, pag uh, nakalima na, doon ka na, <laughs> ano ka na eh, uh, ah, doon na siya nagiging mahirap. Mm. Eh, ang hirap legit ah. Ang hirap. Akala parang ang dali lang mamili ng place. Ang hirap. <laughs> o ang una mo, si Zaida. Saida. Ako, kung si, Saida. kung si B, current season, current season siya, ako parang feeling ko all time. All time. Oh, eh. ah, sige. Okay. Ano yung sabihin pag all time? Parang lahat ng career niya, ganun. Para kasama ako. <laughs> sige, sige, sige, sige. <laughs> sige. Yan, Saida, seven. Ah, Ay, grabe. Kasi feeling ko madaming ano eh, may mas deserving yung Kumbaga parang mas nanaig sa yung mga unang season ni Zayda kaysa ngayon. <laughs> Hindi kasi all time ka oh, all time. All time. Ang ganda ng tanong. <laughs> kumbaga ngayon pa lang na, pausbong si Zayda, eh. Hindi pa natin sure kung pausbong o nag, tulad ng sabi mo kanina, mm. nagmumukha lang malakas si mm. Zayda kasi Cheerleader effect. Ano yan? Yan, ito. Si James Punks. James Punks Mm. Lalagay mo ba siya mas mataas kay Zaida or hindi? Feeling ko... Mal- nalalakasan ako kay James Panks eh kasi MDL siya tapos champion siya, di ba? Oo. Ah, ah. Tapos napa ano nga siya a man with a million moves, di ba? Uh, uh Pero nasa top 9 ko si <laughs> James Pang Kasi dalawang beses na rin siya nalaglag eh. Sunod oh, back eh. to back. Back to back mm, yeah. laglag eh. Ma- mahirap, na ma- mahirap mang magawa yun. First exchange <laughs> Pangs, parang... mahirap magawa yun. <laughs> oh my God, Ay, pero mga pero, performance ma- si James ano, Banks. Feeling ko, ito yung mga player na ma, ma pumasok ng magandang team. Tataas Magbabago yung career din. Oo. Yeah, pati parang, parang si James, doming, ganun. Uh, yeah, Oo. parang si James Banks din yung player na kung mabuwag yung AP brand, maraming kukuha sa kanya. Oh. Uh, yeah agree. Pati parang mas maraming beses siya nag-utility ngayon kaysa Assassin. Mm. Doon ako nagulat, like, is ina-expect ko si James Pongs, puro assassin. assassin. Nagulat oh. ako sobrang Pero daming beses na utility. Na, ko nilagay si James Pongs sa 9 dahil nahinaan ako sa kanya. Kumbaga oh. sa mga, ano niya kasi, achievement in life. Okay, uh, okay. Okay, okay. okay. Sige, sabi marunong mo eh. lahat, marunong. Oo. <laughs> oh, sekais. Sekais. Top 5. Ay, wow. Kahit hindi ko siya nakalaban, pero nakasabay kasi siya sa mga prime na PH. Ah, ah, yeah, yeah. Ah, sabay niyo sila. Sa PH. Sila pa rin ba tapon ngayon sa ano, MY? Oo, oh, wala. Wala, pa wala ata wala. silang kalaban doon eh. <laughs> silang kalaban. Pasok na ba sila sa M7? <laughs> na, nakalaban nila, nakalaban niya yung mga prime Prime PH card, team. Prime Kyle. Kong, yeah. Pero prime na King. kinaya niya. Mm. Piling ko nga daw, top 4 to eh. Mali ata ako ng ano ah. Oh. Hmm. Pwede mo malagay sa top 4. Kung gusto mo. Eh, okay na yan. ka, hindi ka naman Pinoy eh. <laughs> Hindi ka naman. Ah, the GOAT. Ay, number one agad ako dyan, syempre. Uy! Undisputable, ano yan talaga. The Wala face of masasabi dyan. Mm. Season 4, naglalaro na ako. Si Carl na ang binabantayan namin ni Baloyski na mm. papatayin namin, ganun. Kasi dati, magkatapat na talaga kami niyan sa mid. Ah. Yung mga lunox-lunox pa. Talagang Si Carl ang mindset namin bigyan. Okay, okay. Tapos, hindi ba oh, dahil ano, bina, inaano ka, nilalagay ka lang din ni Carl sa top niya? Hindi, hindi. Kahit sino naman siguro. Kasi season <laughs> season 4, kalabang ko siya, ang lakas niya. Uh, Tapos naging prime friend. Uh, siya yung is, malakas doon, Lancelot. S6. Uh, eh, ah. Tapos naging lahat ng season eh. Na S10, ano niya, kas, yun na, nung kasabay niya nun, oh, mga S10. binugbog ako ng, si, sinisira pa ako sa, <laughs> ano, finals. Tapos, uh, any, ano siya, any season siya. Uh, may, may tanong pala ako, anong naramdaman mo nung, fin, nung, di ba puro ka Fred Rin? Ikaw yung naging benta ng Fred Rin. Tapos, ginagamit na niya. Tapos, biglang mas malakas na siya sa akin. Uh, ano, ano pakiramdam mo? Kupal to ah! Mga, <laughs> ang galing, ang galing niya, galing niya mag-adapt talaga. Okay, okay. True. Adapt talaga. Mm. Pati maturity nag, ano, din? ano, yeah, maturity din talaga. Sobrang laking bagay nun. Mm. Yeah. Kumbaga, nauna lang ako. Pero hindi ako yung magaling. Si Carl yung magaling. Mm. Oh, eto na. Malupit ka naman, boss. Mm. Oh. Ito na, speaking up. Sino yan? Si Wise Gaming. <laughs> si, sino pa ba natitirang jungle? Secret! Madami pa yan. Hindi ah. mo rin As ah, alam kung anong region. Kaya nga. <laughs> ano ako dyan? Si Wise. <laughs> Ano? All time ah, all time ang all, all time, time ang sinet mong premise ah. Ang sinet mong all premise time all time, all time. Saan ako mas hindi mababash? Pag nilagay ko yung 4 o sa 3? <laughs> sa 10. <laughs> Hindi, feeling ko, hindi sa nagmamayabang, feeling ko 3 ako eh. Or oh, four. taas! 4, 4, 4. Ang taas. Ano, Pag 3, mayabang na eh. Por kasi feeling ko naman kahit papano, maro, nagka ano naman tayo sa ML. Kumbaga may ginawa tayong kahit <laughs> May ambag naman na malapit. Oo. Kahit pa tinalo mo naman yung mga nag Kasi etong tao na to, season 4 rookie. Si kasama oh may Venus Dilar, yung Onyx. Yaknu. Literal rookie. Mhm. Rookie na nag-grand finals na reverse sweep lang pero ah. limang rookie wala pang nakagawa nun. Kumbaga no experience, Oo nga, no? no ano, rookie, naging Yeah, MPL, tapos Mm. nag-grand final sa unang season. Tapos Ah. next season, grand finals ulit. Basta maganda ka na itong taong to eh. Puro ah. ano eh. Puring idol mo si Wise. Mm, idol ko to. <laughs> Oo. Oh. oh, ito na. Oh, ang, pina, ang lowest na placing niyang jungler na yan ay 6. Top 4. Ay, 4. Top 4 ata. Nung yung season sa six, season 6 yun. Oh, ah, four, four, Yung kinokpost kami ng ex eh. Ah, oh, yun, yun, yun, yun, yun, yun, lowest na, oh. na yan. okay. Malupit pala yung career niya. Malu- Koy, malupit yan. yan. O oh, yan, top 4 siya ngayon dito. Okay. Ah. o oh, ito na, si King Kong. King Kong. Parang grabe Ayun. naman kung lalagay ko sa 6, no? Top try ko si King Kong. Hala, paano yan? Ay, Wait Oo. Oh. lang ha, ah, Kyle TC. Touch move na yan, ah. Touch move na yan. All time, all time. All time. All time ah. Hindi, top 3 ko. Okay. Oo. Oh. Kasi, si, ay putik, ang dami pa. Si Kyle TC, si Kyrie. Oh no! Hindi mo sure kung nandito si Kyrie. Ah. Pero kung sa mga ano choices, si King Kong all time eh, no? Kasama yung TNC. Di, malakas na kasi sa, si King Kong nung TNC pa eh. Oh, ko na din talaga ng ano to eh. Fairness. Sabi ko, ah, mabigat lang kampi neto pero magaling tong taong to. <laughs> Tapos nung nag-onic siya, ayun, nakita naman natin, di ba? Uh, kung gaano siya kalupit mag-assassin. Tsaka nung TNC time niya, util din. Tsaka yung prime nila talaga season 14, literal, walang makatalo. Sila lang ata world championship na hindi ko ah, nakitang Upper. natalo eh. Nung M6. Ooh. Oo nga, no? Kasi puro lower ang ano yun, eh, no? Oo. ano? nga, no? Pwede, pwede. Huwag mo bigay sa akin si Kyrie, ha? Ah. <laughs> ha? Walang Kyrie? Ah, walang Kyrie. Oh, Kyrie. <laughs> Putik na yan, si <laughs> Kyrie. Oh. Ano pang mga available? Seven? Tsaka ano? Two, pakita Two. mo. Two, six, eight. Ah, Two, six, eight. Eh, may Kyle TC pa ako. Malitong ano na to, ah. Kyrie yan, ha? Ah. Kyrie yan. Ah, Kaya, uh, eh. MSCA eh, Dapat dito yan eh, sa 5. Pwede naman mag-swap, di ba, mamaya? Wala, bawal. Touch ah, move na. Hindi ako nag-swap eh. Bawal ka rin mag-swap. Oh, oh yun, yun pala. Oh. O, oh, siya Shit. na nag-set. ano, <laughs> pag nila... Feeling ko 6. Ooh. Grabe ka kay Kyrie. Puti, <laughs> ang hirap pala nito. Kala ko madali. Pa- <laughs> five ako talaga dito kay Kyrie. Tapos si Isekai ah, 6. Pwede ba yun? Pwede na yun. Bawal nga. Ano eh. Lagay mo muna. Lagay, mo, na lang muna. Oh, sige, six. Oh, lalagay oh. na lang muna. Six. Kaya rin. Kasi... Ganda sa thumbnail tinalo, nito. tinalo kami, tinalo kami neto sa ano eh. MSC. MSC. Pero bago yon binubugbog muna namin yan si Kaya Ray. bago na kami, ano, oh. paluhain. Sila muna pinaluha namin. M3 and... Tsaka... Ay, M4 hindi niya nakatapat, no? Tsaka, grabe the goat of Indonesia na ata to. Kaya so, sobrang grabe. dami nilang championship sa Sing Sing. Parang piece of MLBB nga rin siya doon eh. Oh, kumbaga, sobra, hindi lang sobra. nanalo sa Land of Don, nanalo din sa tunay na buhay. Piling ko mayaman to si Sobrang Kayam sa... yaman. Piling yan, ko, uh, mansion na yan. Piling ko kung pag uh, anuin lang natin sa pera, dito one, one yan si Kyrie. Sa pera. Kahit nag-game si Champs, no? Oo, oh, piling ko. Piling ko yung in- endorsement streaming. Sa bagay, second place din. Ay, hindi, third place pa siya. Feeling ko, Fourth, mas matas pa rin yung makukuha sa mga endorsement tsaka streaming oh, kaysa sa... Ma- sure. Lalo yung ano kay, yung, kay, of course you would know. <laughs> Kasi sa Indo malaki ang ML. Hindi malaki ML Tapos, sa Indo. Tapos eh. Nalalagay pa siya sa mainstream noon. Tapos may nakita pa ako, nakalagay siya doon sa may parang... Cup noodle. Cup noodle. Sabi, sabi ko, iba, iba bayad dito. Tsaka, correct me if I'm wrong, mas malaki yung price pool sa Indo, Indo diba? yeah. diba? Mas Nang malaki. Parang times doble. Pili ko nga mas malaki. Yung MPL Indo, MPL PH, doble yung sa Indo. Oo, oh, di ba? Tapos lima yun ako na lang ganun, going oh, yeah. six. So parang 10 times sila nag-shopping sa PH. Tapos streaming pa, nakikita ko eh. Streaming, grabe ko. Yeah. Dala, streaming, Endorsement. Dala na. Grabe ka na sa. Oo, grabe kung, sa. Kung kaya na number one pa si Kaya Ray. Pero dito muna tayo sa sige, ano. Sige, sige, sige. Oh, Kyle TZ. Kyle TZ. Nung nag- nakakalaro kasi natin to, kinakaya-kaya natin kahit binubugbog natin pero... S10, no? Oo. Kinakaya namin. Pero nag-champion na din kasi siya. Nag-world champs. Mm-mm. Tapos ang tagal na naglalaro. Top 2. Yan. Okay. Ah, mag, nag-gold medal? Oh, gold. Sa ah. SEA Games. Oh, yes. ata Ilang SEA Games na rin yata yun si Ano. Yung mga sibol, no? mga Oo, sibol. Parang masyadong mataas si King Kong para sa akin. Ikaw. Oo. Ay, mas mataas ba si Sikal kesa si King Kong? Oo, para sa akin. Kasi All time. all time eh. Kumbaga, hindi ko naman na, hindi naman ako nabugbog ni King Kong eh. Mm. Eto Ah, na, kasi, ah, nabugbog yeah, yeah. ako nito ni Kyle eh. Hindi, kumbaga hindi mo naabutan yung prime ni King Kong. Oo. Naabutan ko TNC pa eh. Mm-mm. Ah, G, oh. 11, no? S11. Al, 8-10 na lang to. Si Sensui. Since top 8. Oh, sakto lang. Kasi eh, siya nga siya yung nagmana. pumalit sa akin. Eh. Nagpapos utility, <laughs> tapos... Tagapagmana. Ah, tagapagmana. Ah, kumbaga... maganda din yung... Gitna, Wise Junior. maganda din yung run niya sa blacklist. Oo oh, naman, napa M, MS, uh, ah, napa mm. M5. Oo. At kasama ba siya ng MS? Sino yung MSC na ano? Oh, yung kila Renny yung, yung time ni Matilda na nabap siya, Tas hindi na. Oh, ah, M5 nga yan. Piling ko mas mataas pa sana to pero wala eh. 8-10 na lang eh. Oh, ito na last but not the least. Top 10 na to. Demon Kite! Ah, Ay, tinapted ka, Demon Kite! Grabe! Top 10! Ang ganda nito sa thumbnail, oh. Demon Cave, top 10 kay Kakita mo, Oy, Wise. kahit panoorin mo yung full video ha, ah, huwag kang magpapa, ano sa, mga, ano. Hindi, ang problema kasi dyan, hindi mo inisip si Demon kahit umpisa pa lang. Ah. Kasi ako, ah. inil- inireserve ko na talaga kay Light eh. Kasi deserve niya talaga dun eh. <laughs> ang ganda nung mga ah. side comment. Ang saya. Pakita mo yan sa Sige, camera. pakita natin. Oh, yan, oh. Top 1, Kyle TC. Top 2, ano yan? Sino? Pakita Kyle. mo. Kyle. Kyle. Kyle King Kong, Wise, Sekais. Parang masyadong mataas tong Kairi. na to ah. Uh, that side da, ah, tapos si Sensui, Putik tayo, James Bond, Sensui. mo Sensu- Di mo kahit! Zaida, Sensui, James Banks over Mas Damon mataas pa Knight. yung Yes. Banks kay Over Demon Demon. Knight. Oh, ayan, okay. Demon Knight. Hindi ako yan, ha? Ah, hindi ako yan. niya ako. Ginamitan niya ako ah. ng IQ. Demon Knight. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Ginamitan niya ako ng IQ. Tapos Demon ano pa yung setup pa niya, bawal mag-swap kasi hindi siya nag-swap. O hindi. Dapat pwede swap. O, bibigyan oh. ka namin ng isang pagkakataon mag-swap. Bakit isa? Isa yung dalawa. Isa lang. Hindi nga, hindi nga niya Hindi ko kinuha nga eh. ginamit Hindi eh. niya ginamit. Pinanindigan ko yun sa akin eh. Mm. O sige, bibigyan ka ng isa. Isa. <laughs> Ang hirap pa rin. Ang hirap pa rin. Kaya nga, mahirap pa din eh. Kung may delikadesa ka, Wars, alam mo kung anong gagawin mo dapat dyan. <laughs> Pero eto kasi si Sakais nagpa ano eh, nagpagulo eh. Agay. Na, ganda ng play niya no. I, uh, oh my Venus na M- MVP. Parang pa natin yan. Kaso sabi ko kasi all time eh. Mm. Kung itetend ko naman to, parang sinabi ko, si James Punk, mas maano pa kay, ano? Ang ganda ng order. Kahit, na, mag ano ka, na lang, boss? kahit, mag giveaway ka na lang. Hindi, oh, ah, ko- ikaw na naglalaro ka pa naman, no? Oh. Ako, hindi na Waes, oh. isa lang dapat ang gawin mo dyan. <laughs> Isa lang. Isang move lang ang kailangan gawin mo dyan. Legit. Hindi mo na dapat pinag-iisipan yan, Waes. Kung may delikadesa ka, Oh, sige, sige. top 10 na ako. Pero ang papangit kasi yung ano, eh, top 10. Oh. Mm. Uh, Ayan, oh. oh. Okay na. <laughs> okay. So, uh, nagpo, so, top 4 ngayon ay si Demon Kite. Oh. Okay. Pero Grabe, mas mataas sa'yo si ano. <laughs> Bin, dapat tinapuan mo si Di kasi in advance mag-isip na si Demon kahit meron Oo pa. nga, nakalimutan hindi ko. Na, naisip. Oo, hindi mo kinalimutan kahit, mo sorry, nakalimutan kita. Ah. <laughs> Pero para sa akin, tama lang kasi lahat naman sila kung all season ang pagbabasihan ah, mo. Ah, sa bagay, all hmm. time ka naman All time yeah, season naman eh. Kumbaga, si Demon MSC, kahit may champion naman ng MSC. MPLI. Ito, sobrang hmm. lakas ng prime nila. Ito, nag-champion. Ito, wala. Yan talaga yan. Hindi, sa bagay, kung titignan mo na may all time, silang dalawa yung may pinaka parang longest consecutive, uh, ah, longest consistent for Top four one. months, yeah. Yung top one and top two, yeah. <clears throat> Ito, si King Kong, Si kaya King ko siya nilagay yan. kasi naging ano lang talaga yung prime nila, yung nalupitan ako. Pero, Ah, parang ano, yung prime nila is unstoppable. oo, kung Oo, yeah. pinaka Sobrang dominating talaga. dominating talaga. Mm. Sa kasi, ang taas ng nilagay mo. Yan. Eh. Dalo, Alam mo naman, ang dami fish jonglers na magagaling. Ang dami, <laughs> ang hirap pala nito, no? Ano kayang ano kayang kailangan gawin ni Kyrie? Kasi may achievement naman siya. Kaya nga eh. Nandun naman. Siguro Pero, ano, ano sobrang hindi, parang mga Pinoy, especially mga ah. Pinoy, parang hindi nila nakikita ang achievement yung nag-champion ng MPL Indo. Uh, <laughs> I mean, hindi ganun ka ka ano, ka impactful oh. kumpara sa nag-champion ka ng maraming beses sa MPL PH. Kasi wala, syempre, kampi tayo sa Pinoy. Oh, <laughs> yeah, bias. bias lang 'yan. Mm-hmm. Pero kung sa pera kung pera talaga. Oh, pera, no? grabe. Kaya. Siguro kailangan ng Mr. championship Perfect. ng Paano pag nag, kunwari, sabihin natin, M7 champion si Ayun talaga ang kailangan ni Kyrie. Technically, meron na siyang MSC at M7. Kompleto niya na din ata eh, no? Eh, Bukod sa- MSC pala international niya, no? Oh. SEA hmm. Games, ay hindi, wala siya pwede. Wala, hindi siya. Ah, ayan. Feeling ko okay naman ako sa... ano, Snapdragon. Ay, hindi pa pala siya nag-Snapdragon. So, yun nga, technically, yun na lang M- MC. Pero, d- legit question yan. Kung sakaling mag-champion si, sabihin natin, theoretically, nag-champion si Kaya. Kyrie nasa uh, conversations na rin ba siya ng top 3 junglers, ganun? For sure. Kasi even nung nasa PH naman siya, sobrang ganda pa rin ng performance niya. Eh. Mm. Pero dito talaga sa <laughs> dalawang to, ito. Okay, okay. Ano to? Mm, okay, okay, okay. Okay. <laughs> okay. Sige na, okay. Di, okay. Ano mo ako sa... Pinaano mo ako, pinapangit mo yung ano ko ah. Waes. Na ikaw ang naglagay niyan, hindi ako. Pag, pag gumawa tayo ng ano, reels, yung una lang na ito. Ano. <laughs> wala yung mo swap. wala yung swap. <laughs> okay. Pero yun, um, alright. Pero thank you so much for being uh, yes. game na game sa ganito. At uh, yun, uh, that actually is the end of the of the podcast. Meron ba kayong uh, last message dyan sa mga ano? Ma- o, uh, invite nyo silang manood ng ano nyo. Yes. Uh, Panoorin niyo yung ano namin, yung watch party namin para sa darating na playoffs ng ano na MPL. Yes. And good luck sa Aurora. Yes, good luck Aurora. Papadi, D, ito na talaga. Oo, para ma, yeah. Matapos ano na yung bahay mo. Bahay. <laughs> Pang, pangdagdag. Oo. And kay Uwe, ito ng Corona. Oo. sa akin, Anong, mar- wala ba kayong parang ano dyan, uh, anti-salam na message? Parang ano yung, para hindi sila mag mag-joke, unfortunately. Ano bang pwede yan? kasi Pampagana, ako... ganun. Meron kayo, ano, bibilan niyo ba ng, bibilan niyo ba ng... Dami ano, ng pera mo yan. Alam ko mga sound. Eh. Oo. Hindi, hindi, na, hindi na enough yung pera para ma-motivate. Oo, hindi na. Pwede pang-motivate dyan. Okay. Pero feeling ko naman, ano, uh, confident, confidence yung mga yan ngayon. Mm. Confident. Ay, ano ba? Okay, sorry, super last na napansin ko sa inyo parang meron doon sa, lalo sa Kiss to Victory, meron mga pamahiin. Ano ba ang uh, pwede nating pamahiin dito na pwede nating hindi gawin? Una, uh-uh. kailangan bang hindi tumaya si Tori? Ayun, yan. oh, ah, oh, si, yeah, yeah. ano ba maka nating ano, ano lang yan, kailangan lang naka... Si Tori dapat magsusutin yung jersey ng Aurora. Okay, number, number one. one. Oo, yeah. Okay. Si Tori dapat hindi maglalagay sa Aurora. Uh, kahit anong mangyari. Oh, kahit anong mangyari. <laughs> At kumanta ng tralalela, tralala. Yeah, kumanta ng tralalela, okay, tralala. Okay. okay, okay. Sige. Ayun. Um, maraming maraming salamat. Bye-bye. Yes, thank you.